Edhe është është i butë. Shumë lezetshëm. Po të kesh kohë që të. Shumë lezetshëm që ke sot. Po të kesh kohë të mëngjes. Jepi në kufje jeri të lutem, se jeri nuk dëgjon asnjë gjë. Shtyje pak atë jeri. S'ka mundsi jeri, s'ka mundsi të mos dëgjosh asgjë. Do të rregullojmë po. E ke aty jeri. Ose aty e ke jeri. Po pse na dëgjon tërë kohën kjo? Kam përshtypjen unë që ju dëgjoj nga studio ja Olta. Na dëgjon mirë, ajo ka. Ne i heqim fare kufjet se s'na duhen. Gjithsesi, nëse mund të jetë Na dëgjon nga studio. Mund të dali, mund të dali që s'është faji yt në fund fare, po do jetë tepër vonë, kështu që. Do jemi gjatë të zgjidhur, jo të gjendet fajtori. Mos e ngatërro, mos kimë ra. Qetësohu Jeri. Por do të ka një teknikun Jeri, nuk ke çe bën. E pra. S'ta ka njëri fajin, mirë ta tha Blendi. Po. Duhet të ka fajin veshët, pra. Ça bëhet? Mirë. Mirë. fry këto si quhen, trombat. Veglet, uh. Po, se ka frymore, ke parasysh po. po. Me me rrokun që nuk është një gjë që ndodhi, se ka atë pjesën ty ty ty ty, ndërkohë që gjithë gjërat e tjera janë rock i pastër, edhe më pëlqen. Unë ia futa kot se, s'marr vesh nga ato. Pjesa po është çfarë dalloj atje. Se sa herë ndodh që të kesh këngë rock, rock me frymore. Rrallë. Pa qenë aty Phil Collins Se kur është Phil Collins nuk quhet pastaj Se ai mund t'i bjerë të gjithave Siç kam marrë vesh unë është një album i Phil Collins Hello, I Must Be Going mm -hmm. Po të lexosh tek coveri dikur albumet kishin Kush i mban mend ende kasetat Kur e kishe originale kishin atë letrën E keni parasysh letrën po. Ajo letra ishte e gjatë, dhe ishin tekstet e këngës. Mm, po. Se ku do i gjeje tekstet e këngëve? Kishte tekstet e këngëve atje të shkruara me radhë. Palosej, tak tak tak tak tak tak. E fute kasetën në fund, por po të shikosh tek Hello I Must Be Going nga Phil Collins, instrumentist, edhe thotë atje tromba Phil Collins, bateria Phil Collins, kitara Phil Collins, vokale Phil Collins, po. Mhm. I ka bërë gjitha vetë. Me radhë sigurisht, shumë në studio po. Gjithsesi. Kështu që ajo është muzikë e mirë. Është muzikë e mirë edhe kjo nga nga e kemi këtë. Philip Phillips, po? Mund ta luajmë. Po, si s'e luajte dje, mund ta luajmë sot. Ti ke gjithë mundësi të blesh. Si mali që nuk lëviz këtu, po bëhet mua mbet për Philip Phillips ka gjysmë ore. Po s'e kemi pra, më thash. Po unë e di që s'e kemi, po, më thuaj që s'e kemi vëlla. Më thash e di. Më kujto. Po gjithsesi e kanë bërë kërkesën e parë. Çfarë është kërkesa e parë për sot? Kanë zgjedhur Kid Rock. All Summer Long. All Summer Long, unë shiko tash. Futja kot, e kupton? Jo, nuk po tallem. Po jo, e di që nuk po tallesh, po as unë po s'po tallem tash. Sepse ne e kemi parasysh, e ngritëm, e ngritëm, e ngritëm, nuk mund ta fusim këngë nga Kid Rock, mbasi kemi fol për atë çunin. Ka gjatë, se i bie Do të plotësojmë. Bëm një këngë nga Nicole Kidman se do të plotësojmë kërkesën e jo, e Blendit dhe pik. Po më ja, po tha Jeri, a tha Jeri. Po. Shiko Jeri, akoma më mundon me kuvin. Jeri as ka për ta dëgjuar. Nuk e kupton. Do nuk ndihmoj Altini që ta dëgjoj. Të paktën ta di që do luhet kënga nga Philip Phillips. Në fakt ka filluar Jeri. Mirë, të përshëndes Blendi. Kjo është shumë e bukur, kështu që ta e hapim me këtë miq të dashur sot në klubin e mëngjesit. Ju e zgjidhni muzikën, na shkruani në 069 20 70 222, 069 20 70 222, këngët tuaja do të jenë në uh, detyra jonë për ditën e sotme. Përveç kësaj, ka dhurata, libra e gjëra. Unë jam Blendi, kjo është Jeri. Ai ai më fal, ai është Altini, kemi Oltën dhe ai tjetri aty, gjithashtu është Lorin Terezi. Tani e kanë radhën vajzat, cilat do të na informojnë miq të dashur mbi frymëzimin e ditës sotme e para me Jerin dhe menjëherë pastaj Olta na tregon si do jetë moti për këtë të premte dhe fundjavën që është tek pragu. Jepini goca. Atëherë, ë uh, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Thomas Wharton, dhe është kjo. Një orë e shpenzuar me lexim është një orë e grabitur nga parajsa. Duke qenë wow. se është panairi, mm, kemi libra për dhurata. Është kompte. Ke zgjedhur. Edhe një herë. Po, dhe. Jo, unë s'e pashë për vete. Natyrisht. Po, unë s'e pashë. E saktë Jeri edhe një herë. Një orë e shpenzuar me lexim është një orë e grabitur nga parajsa. Domethënë është një orë e kaluar në parajsë si thua. Po. Po pse jemi kaq të dhunshëm që në mëngjes këta me po grabitur këto gjëra. Shëndet Lori. Shëndet Lori. Shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit Lori, a fjalë vërtet e ka thënë e ka thënë çka ke shkruar aty poshtë? Thomas Wharton. Wharton, okay. Mm. Wharton. Wharton. Thank you, Jerry. Nothing. Very very nice. Uh, kemi Oltën tani, miq të dashur dhe motin Jepi Olta 13 gradë në këto momente, 19 do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 15% shanset për shi. Vetëm 15. Siç ju kam thënë dhe dje, nuk do të kemi shi sot. Madje as nesër. Tash ne dersa po e përdorim Olta. Kjo Olta është e ke vërsisht ti ti e ke vesh kjo thotë kjo kjo kapela vihet në kokë. Ai ka kok. Mbahet në kokë kjo. Ti është uh, hmm. ishte mënyrë të shprehuri nuk të thashë se nuk e di Lali. Mos e vrit Lali. Lali. Atë. Se s'ka problem. Kush Lali? Mendjen, mendjen. Oj, atëherë pra kanë kërkuar nga Kid Rock sot në mëngjes, po? Mm. Ludenisi. Ludenisi. Çfarë kanë kërkuar tjetër? 21 Guns. 21 Guns. Shumë mirë. Kjo është nga Green Day, edhe atë do e luajmë. Il mio. 2. Nome e mai piu. Il mio nome e mai piu nga Jovanotti. 3, kështu që ju mund na shkruani zini radhën miq të dashur me këngë që doni të dëgjoni sot në mëngjes. Si? Take your time. Take your time. Sam Hunt. Sam Hunt. Okej. Okay. Do t'i gjejmë të gjitha. Kështu që s'kemi shumë kohë. Futja me këngën e radhës Altin që t'i t'i marrim t'i marrim shpejt. Kur të vijmë në klubin e mëngjesit do të kemi edhe një pyetje të parën për ditën e sotme që do ju sigurojë juve një dhuratë. Dhe e kemi dhuratën gati për ju. Do jetë një libër. Atëherë cila është fjala? Atëherë fjala është hmm. në fakt është një pyetje Jeri. Ke është pyetje rreth tapisë, e ke parasysh tapinë? Mhm. Mm Tapinë e shpisë Po Ku e merr atë? Te hipoteka Te hipoteka ah, bravo Te hipoteka Nuk ka problem Ke tapi mik ë? Mm. është anagrama jonë për ditën e sotme Pra pyetja është Drejtuar një miku Ke tapi mik ë? Ndoshta do t'ishte pyetje që bën një sekser Nga këta t'hipotekës Këta që Të marrin lekët e të nxjerrin dokumentat, çfarë është ajo? Sekserizmi, siç quhet. Jo, s'ka lidhje me seksin, domethënë. Jo, jo, jo, jo, kjo ka lidhje vetëm me të mbaruarit e punës. Është anapoteka e ditës sotme miq të dashur? Tek hipoteka ke tapi mik, ë? Mm. Ke tapi mik, ë? Këto janë gërmat K E T A P I M I K Ë. zanore në fund, nëse i rivendosni ashtu siç duhet, do të formoni një fjalë që unë kam nxjerrë nga fjalori i gjuhës shqipe sot në mëngjes. Mm -hmm. e ke gjetur fare? Pa. Po. Se dukesh se... Jeri zbërtheu. O, oh, me... jo, jo, jo. Po tani, unë nuk po të thosha, ti jo, se sua. Po ti dukesh, jeri, a di si jeri ajo? I shkëlqejnë. Qa, po. Jeri kështu se. Sytë. Kur jeri e gjen, i shkon mjekra kështu edhe thotë unë s'po thosha gjë. Ja këtu, mjekra përpjetë kështu. Hm. Nuk po thosha gjë. Jo, s'po thosha gjë. Do ta ngre pak. Po. po. Kështu që u mor vesh, e ke gjetur. Okej, okay. ke tapi mik, ë? Është Anagrama? Aha, Olta. Kështu që zonja e zotërinj mund ta dërgoni atë në 0692070222 i pari do të fitojë një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan për Oltën. Jo, jo. jo, jo. Olta i jep për. Nga Olta do të thosha. Mhm. Unë e kam bërë. Mirë dola. Urime. Të lumtë ty. Oh. I kemi vajzat kështu të pastra. I kemi të kontrolluara. Mm. Po. Vajzat tona të kontrolluara, miq të dashur, të certifikuara nga Spitali Amerikan këtu në kryeqytet. 100% bio. Bio dhe të shëndetshme. Faleminderit. Faleminderit Spitalit Amerikan për certifikimin. Jo faleminderit edhe juve. S'ka problem. Jeri çfarë do të dëgjosh sot mëngjes? Çfarë kënge? Po. Ke ndër mendje një dëshirë? Dhe jam. Qejf. Më lër ta mendoj. mendoj, Jeri, ke 5 sekonda. Koha filloi. 4, 3, 2, S'e mendova po po them Sia. Oh, sa më vaj, okay, sa doja ta nxjerr. Do thoshe Sia, më ç'na. Po, me me këtë çështje të shumë bukur. Përsëritet koha Jeri, tani ke 50 sekonda të mendosh se cilën këngë të Sias që fillon. Këngën e fundit. ë uh, nuk di ta këndoj. Mhm. Mm s'e mendova sikur ma thotë mua. Po dhe ti sikur sikur bëre një kurs për të kënduar apo pa. Po. të funksionon. Okej, okay, mirë, okej. Okay. Po e luaj që këtu atëherë. Dëgjoni. Faleminderit. Jeri ti kënaqu mbi të gjitha. Sepse për ty është. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në Klan Plus. Nuk kemi dhën? E kemi dhën. E kemi dhën. Atëherë dhun dhe dhun t'i japim. Okay, nga okay. Enid Karafili Steiner. Steiner. Është kjo pyetja. Dje është ose sot më saktë, mm -hmm. rreth orës 2 të mëngjesit është aprovuar më në fund buxheti. E njohim ndryshe si buxheti. ë uh, për vitin 2018, e njohim ndryshe 2018 dhe buxheti 18-s është mm. është votuar nga ky numër deputetësh. Sa deputetë kanë votuar pro? këtij buxheti. Okej. Okay. 069 20 70 222. Kthehemi pas pak. Çka kemi tani? Kemi një bllok të shkurtër. Po kemi një bllok. Ej, plako, bllok. bllok. Kujdes, bllok. Një bllok i shkurtër uh, me mesazhet e kur të kthehemi pastaj më shumë muzikë sot e zgjidhni ju, është e premte. Kështu që na bini në 0692070222 atë. Pastaj do jetë për Jonin Altini. Është uh, Klubi i Mëngjesit që po ndiqni tani në Club FM në 104 gjithashtu edhe në ekranin e Klan Plus. Po shikoja njërën nga këto uh, keni parasysh janë bërë më shumë se 20 veta tani që që janë uh, përmendur në lidhje me prekje, me skandale seksuale, mm -hmm. me mhm. e keni parasysh. Listë e gjatë, Harvey Weinstein i pari, pastaj Kevin Spacey edhe shumë të tjerë. Shumë të tjerë. Mm -hmm. Por uh, Kanë qenë edhe ca përmendje në qoftë se mban mend në lidhje me ish presidentin amerikan George Herbert mm -hmm. Bush uh, I pari pra sikur ai gjithashtu kur bënte foto me gra të ndryshme Kishte një tendencë për një i kishte duart më të gjata. Po, për një për një shtrëngim të lehtë, domethënë nga pas kështu, ndërkohë që fotografia ndodhte dhe ë uh, është bërë tani një akuzë e shtata apo e teta, mm -hmm. vetëm se kjo është pak ndryshe nga të tjerat. Se Bushi tani është 93 vjeç edhe kanë thënë plaku i gratë. Po. Edhe hashtagu në Amerikë ka qenë helbete. Edhe ke parasysh, i kanë dhënë po jo, i kanë dhënë pak kështu si sikur hajt mo se është i vjetër. Megjithatë, CNN ka kontaktuar tani me një zonjë e cila është e para që thotë se ai ja ka bërë këtë në kohën kur ishte në fushatë për t'u rizgjedhur në vitin 1992. E kjo është fotoja që shikon në ekran aty. Ëh. Mm -hmm. Kjo foto ku ajo ka dalë me burrin e saj dhe presidentin Bush dhe ndërkohë që është bërë ajo foto. Ka një dorë nga mbrapa pra që po, duket aty që duket i ka shtrënguar dhe dhe megjithatë ajo vazhdon buzëqesh, sikur s'ka ndodhur asgjë. Ajo thotë thot për CNN-in, zonja një të qeshur nga sikleti. zonja thotë e cila meqë ra fjala nuk ka dashur që të identifikohet, thotë se kur ndodhi kjo un mbeta një herë, tha e befasuar. Mhm. Mm se ç'ishte kjo gjë domethën, por uh, thash kush e di ndoshta aksident, jo, ndoshta aksident. Po pra, se ngaqë ka ajo është ajo perdja blu nga mbrapa, tha edhe ajo mo s'ka po. ndonjë dorë nga mbrapa. Po. Ose pastaj ishte e Bushit. Tani për CNN kanë dëshmuar edhe burri i saj, dhe një shoqe që thonë se po mm -hmm. në atë kohë në 92-shin ajo u ka thënë, u ka treguar këtë histori. Po thashë se e kishte provuar me burrin. jo, jo, jo me burrin, jo me burrin. Por burri thotë që po, thotë kjo kjo ka ndodhur, sepse e mbaj mend se kemi kemi folur për këtë gjë. Mm -hmm. Dhe për mua thotë ai definitivisht dora ishte mbi prapanicë, nuk ishte në shpinë, nga mbrapa. Ai domethënë vinte bënte këtë gjë që të përqafon dhe e ke parasysh gjatë fotografisë dhe momentin që bëhet gati për të shkrepur tak, një... se mos ishte i lodhur i rrëshqiste dora ishte kjo si kur thotë fotografi shiko zogu zogu e ke parasysh edhe bënte ajo dora s'është e vetja si ajo me mm? Jim Carrey që i del dora nga e, kontrolli mm, është e vërtetë është e vërtetë kështu që po kjo bëhet e para sepse ai ka qenë i ri në atë kohë ka qenë uh, president mm -hmm. në detyrë dhe duke u rizgjedhur president. Kështu që dhe nuk u rizgjedh dot sepse fitoi Clintoni në 92-shin. Por si po prapë i kishte duar të gjata. Po, nëse të po, të gjitha akuzat e tjera që janë bërë jo, Bushit po, thonë se kanë ndodhur. Ai ka menduar, fitoi, fitoi, gjithsesi doli i kënaqur nga historia. Fitoi diçka. Po. Ka pasur dorë, është çfarë po thonë gjithmonë. Sepse akuzat e tjera kanë ndodhur nga viti 2003 deri në vitin 2016. Mm -hmm. Pra më vonë, kur ky ka qenë në një moshë më të shtyrë, ka qenë 80 vjeçar tani është 93, e ke parasysh? Por nuk është se do heqi dorë, besoj. Jo, se do të më. Sepse njëra nga të fundit që e ka akuzuar, ka thënë se ia ka bërë këtë ndërkohë që ka qenë i ulur në karrige me rrota. Ua, wow. se tani oh. kshu rri ai, se është shumë plak, nuk çohet më. Dhe edhe tani që është në karrige me rrota, pra, i thotë ulu këtu i thotë, ulu në prehër. Si tani. Po. po. Shumë bravo. Ish presidenti George Herbert Bush. Kthehemi mbas pak. Jo një sekondë se do bëjmë do bëjmë ca. Po kemi një mm. fitues. Shpërndajmë ca dhurata, miq të dashur se po afron viti i ri. Kemi një fitues. 75 pro 45 kundër. Po tani që ky është i vjetër, më fal, nëntëdhjetë e 2 vjeç. 47 kundër, po nejse, ne pyetëm vetëm okay, sa ishin pro, kështu që 75 pro është okay. Marsi fiton një kopje të librit Dhun e dhun ti. Dhun 554 i mbaron. Dhun ti. Bravo Marsi. Po e dim, çfarë kishe? Jo do të thoja arrin dot ta hapi dorën kështu, domethënë ta hapi ai dorën në pëllëmbë, ta shtrijë. A mund të bësh ta? Pse do ça do dali në foto me Nicki Minaj apo ça? A del ai dot në foto me Nicki Minaj është pyetja. Dijon, ehm, um, atëherë. Mm. Mund të bëjmë një pyetje nga aktualita. Nga aktualiteti zonja e zotërinj. Open Data Albania ka publikuar dje edhe një listë me kryebashkiakët më të pasur mm -hmm. të vendit. Vendit tonë. Të vendit tonë po, ë uh, dhe ishin nga më të shumtit pasuritë e tyre. Mhm. Mm Llogariteshin në miliona euro. Kush është i pari në, në listë? Uh, I pari në listë është Gjon Gjonaj, që është një biznesmen, para se të bëhej kryetar bashkie, ka pasur biznesin në Pukë, hotelin atje e ca të tjera, ku di unë se çfarë. Ai është i pari në listë me 6 milionë euro. Mm -hmm. Si pasuri ndër kryebashkiakët. Megjithatë, më bëri përshtypje kryetari i kryebashkiaku i Pogradecit, i cili kishte 45 apartamente Çfarë? 45 apartamente. Nuk e di si ka qenë puna, një pronë, një gjë. 45. 45. Po, pyetja është ku i ka? Nuk i kanë, nuk i kanë në Pogradec. I ka diku tjetër. I ka diku tjetër, ku i ka? Po. Okej. Tani prona supozohet duke qenë nga Pogradeci. Mendimi i parë të shkon në Pogradec. Unë nuk jo pra, nuk e njoh këtë zotrinë i di emrin. Te liqeni i Pogradecit. Po, është e vërtetë. Muzikën e zgjidhni ju, kjo është kërkesë muzikore, ka ardhur për Altinin. Dhe quhet 21 Guns nga Green Day. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Wow 21 guns Mirë mëngjesi që të gjithve Mirë se vini në Klab FM në 104 dhe në ekran Klab Plus Ne jemi klubi i mëngjesit çdo ditë me ju Sot është e premte muzikën e zgjidhni vet Mund ta dërgoni kërkesën në 069 20 70 222 do i luajmë këngët tuaja. Ke tapi mik ë është anagrama ke tapi mik ë K E T A P I M I K ë në fund. Ëh. Mm -hmm. Dhe nëse e zgjidhni pastaj bëni fitues të një kontrolli të plotë mjekësor në spitalin amerikan siç Olta premtuar ju ka. Po po. Kështu që Jeri çna tregon një gjë të bukur. Se ka mund sa gjëra po duan të të japin. Unë kam disa, por moment. Ato që po lexoja në këtë moment, është një burrë, ë, uh, i papunë yes. me emrin Mihai Danciu. Urdhëro. I cili jeton në Rumani, në qytetin Albesti, dhe Mihal me laf, po i themi kështu, po. Mm. Mihal. Po, e ka Mihai. Po, sigurisht, okay, si, versioni rumun. Ë uh, dhe çfarë ka ndodhur është që ka dalë një natë me shokët e tij dhe ka filluar të pijë, po më shumë se ç'duhet. Dhe mm -hmm. ju e dini që kur uh, një njeri mund të ta ekzagjerojë me pijen e alkoolit, po, mund të ketë idera nga më gjeniale. Dhe kështu e pati edhe Mihali, i cili në një moment i thotë shokëve që duke qenë se është i papunë, unë do iki të gjej punë në Londër. Në fakt miqtë e tij e kanë marrë si shaka, nuk e kanë marrë seriozisht, por në të vërtetë Mihali është gjetur pikërisht në një park në Londër i rrahur dhe i dehur. Ah, mos e kuptoj. Po. Nuk dihet se si ka përfunduar deri në Londër, pasi është ndarë nga miqtë e tij, ai thjesht u zgjua në një park në Londër i rrahur keqas, por edhe i dehur. S'e mban mend. Nuk e mban mend fare se si si ka shkuar nga Rumania deri në Londër, Futja kot. Fare. Megjithatë, është shtruar në spital sepse duke qenë se ka qenë shumë i rrahur. Mirë ja kanë bërë. Derisa s'e di se si ke shkuar në Londër një dru, nuk bën keq. Por në spital ka qenë një infermiere me prejardhje rumune, okay. Adina, e cila Kështu që kjo mund të fliste me ta. Mund të fliste, e ka pyetur mm -hmm. se çfarë ka ndodhur, por ai nuk dinte asnjë gjë, nuk mbante mend asnjë gjë. Megjithatë, Adina e ka nxjerrë këtë lajm në faqen e saj në Facebook dhe foton e tij me shpresën që miqtë e tij, domethënë të do ta gjejnë. Ta gjejnë edhe të mbledhin mendjen që ai është në rregull. Megjithatë, historia nuk mbaron këtu sepse policia është përfshirë uh, pasi tani uh, po merren me me kthimin në shtëpi të Mihalit. Okej, okay, faleminderit Tjeri. Të lutem. Që nga, domethënë, pjesë për të bërë hangover pesa. Po, po. hangover pesa do të ketë 5-6 e në vazhdim. Po. Mund të bëhet një hangover para erës sonë për shembull, sepse në mm -hmm. Gjeorgji kanë gjetur një një enë balte. Në mm -hmm. fakt, çfarë kanë gjetur? Është kjo ena e baltës këtu në qoftë se e shikon njeri, mm -hmm. e cila është më e vjetra sipas BBC-së e gjetur ndonjëherë ku është mbajtur verë 8000 vjet më parë. Wow. Thonë ata vera është përdorur, po e citoj si një mm -hmm. lubrifikant shoqëror. Mm Janë gjetur gjithashtu acide brenda saj që mm -hmm. i përkasin verës, që tregon se vera është bërë. Deri tani besoj më e vjetra që ishte gjetur si histori e kur njeriu ka filluar të përdorë verën ka qenë rreth 5000 vjeçare dhe ka qenë në Irak. Mhm. Mm Kështu që kjo e zhvendos në hartë, disi e çon pranë Tbilisit në në Gjeorgji dhe dhe 3000 vjet të tjera. përpara, që është mm -hmm. është goxha kohë, 3000 vjet, po ta mendosh. Normal. Kështu që njeriu dhe vera kanë uh, historinë më të gjatë se sa mendohej njëri me tjetrin, siç po e marrim vesh sot. Në amforë po ta vini re aty ka edhe ca rrush mm -hmm. të, të gdhendur sipër mm -hmm. aty dhe nuk e di sa dallohet këtu, ndoshta jo, por thotë se gjithashtu është edhe një burrë duke kërcyer. Jo. Që që shihet i gdhendur e, shihet i gdhendur në amforë. Kështu që mm -hmm. Shumë interesante është. Po. Është çfarë vera të bën, domethënë të bën të kërcesh. S'e shoh dot se. Kënga që ai po, po pra. nuk do, jo, nuk do, nuk dallohet atje, po gjithsesi, është edhe një burrë që kërcen në amforë. Kështu na thonë këta të BBC-së. Po ku është pra? Jo, po mund të jetë nga ana tjetër mi. A po ktheje? Po foto kam. Po ktheje pra i thua atyre. Thuaji BBC-së ta kthejë ore. Pamje të kthej ora. Kthej një ktheja. Nga ana tjetër. Mirë. Një si Atëherë, në ku i kishte ai kryetari i bashkisë? Ku i kishte? Në Shëngjin. Në Shëngjin pra, sa. Është Dëshira fituese, le t'i japim dy bileta për në teatrin kombëtar. Shfaqja do të jetë sonte premierë Mashtrimi nga Artan Imami dhe Indrit Çobani. Bravo, bravo, bravo. Shohim, ai ka zgjedhur sërish të ketë ujin pranë. Apo Gradeci në Shëngjin. Mhm. Aty ka pasur uh, pronat e gjyshërve toka, ta kupton. Apo të stër stër gjyshërve. Do ketë pas ndonjë prejardhje nga andej. Pse s'kam unë aty? Dëgjo, mund të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti. Po. Ta bëj. Okej. Okay. Shumë mirë. Mm, mm, mm, Atëherë, çuna dhe goca. Pyetja për ju është ku u arrestuan 10 ish-zyrtarë të hipotekave? Në cilin qytet? Të cilët janë akuzuar për bashkëpunim mm -hmm. në grup edhe më të gjerë për përvetësim të tokave të ndryshme atje? një skemë shumë mashtrimi që të bëja unë pronare tokash ty, pastaj ti ia shisje Lorit, që Lori të bënte pallat, e të njëftë lekët mu. Ok, më kuptava. E nga këso gjëra, do me thënë, Lori, mos arro ato lekët. Po ku pra ka ndodhur kjo? Dhjetë janë, janë brenda, po tani flitet që ka qenë... Një rrjet më i gjerë. Sigurisht, edhe më i lartë, sigurisht. Se nuk vepronin dot peshqit e vegjël pa lejen e peshqve. Më të mëdhenj. Kthehemi mbas pak, këta pi mikë, Po lexoja 1932 në një vend tjetër tani. Kështu është kur do që të bësh ca gjëra njëkohësisht. Edhe kapacitetin e ke vetëm një ram. Mirëmëngjesi. Është është klubi i mëngjesit miq të dashur, 8 e 5 minuta në këtë moment. Unë jam Blendi, kjo është Olta. Duke qeshur aty me Altinin, Altini është me Lorin në ekip ndërsa Jeri. Mirëmëngjesi. Është në një tavolinë me oh. mua. Vishu Lori, hajde shpejt. Oh. Kujdes. Po, po sriet këtu. Gjithsesi, um, a ah, vashti. Në këtë lidhje do kemi edhe lidhjen e shkurtër. Vajti njëri nga juve në panair dje? Jo. Jo e kam lënë për sot. Kalova, jo? kalova unë po një hmm. xhiro e shkurtër. Si ishte, si ishte, ishte. dita e parë është pak rrëmujë, ka ka njerëz më shumë, kanë përshtypën media të këto gjëra. Po ja, dje ishte e dyta. A më fal. Po. Iku dhe. Wow. Mm -hmm. Ishte e dytë atë. Po. Dje ishte e qetë. Nëse unë do shkoj, do shkoj, por uh, dje ishte e qetë domethënë. Mm. Do të shkoj sot pak. Dhe unë sot. Unë sot o nesër, diçka e tillë. Sikur e kam lënë. Nga kur e ke lënë ti? Nga ora 4. Duhet se duhet njoftuar ata organizatorët për të kemi tapetin e kuq se kemi gandë aty. Më thuaj, e çova për pastrim kimik se thashë unë. Mos e lani thashë se mos kush e di. Wow. Duhet të jetë e kuqe e gjaku. E ka kërkuar e kuqe gjaku. Se janë veshur kështu me të zezë. E di, e e vura re. S'ke mos kimë rang se i ka marrë në telefon dhe. Faleminderit Blendi. Po na dëgjojnë. Edhe të ndërfita do të. Gati panairin për Olta. Gjete petale, gjete. Olta sa do temperaturën e ambientit në katër. Të jetë. Hami. Në kat të parë, jo më shumë se 24. Sepse ishte, domethënë ishte zvarr. Është piku. Që nga që nga ajo ku ngrihet autostrada atje. Mhm. Mm po që te fabrika e miellit, duhet. Që te fabrika e miellit, plako deri tek deri tek tek Shqiponia, domethënë ishte katastrofë. Vetëm një zvarritje totale, domethënë ishte nuk di çfarë. Si është tani? Si është tani? Po Blendi mund të them akset kryesore për momentin nuk kanë zhvillime për trafikun, të paktën kemi dy akset qarkullojnë pa probleme. Po. Segmenti i rrugës së Durrësit dhe segmenti i rrugës së Kavajës nuk kanë probleme. Qendër Kombinat dhe qendër autostradë për momentin janë të kalueshme. Dhe ky është pozitiv për momentin. Është një lajm pozitiv. Kemi rrugën e Elbasanit shumë problematike. Blen nuk e di a do zgjidhet ndonjëherë pjesa nga kryqëzimi i rrugës Ismail Qemali deri te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit, pra janë 200 metra që duhet të paktën mbi 20 minuta për t'iu afruar në çdo lloj orari. Nuk është problemi vetëm në mëngjes, është në drekë në orën 11 në pasdite, probleme shumë segmenti i rrugës së Elbasanit. Unaza rruga Bardhyl për momentin ka një fluks të lehtë deri te kryqëzimi i rrugës së Xhodasit, ndërkohë që të dy skajet e Unazës që zbresin nga bulevardi Zhan D'Ark dhe nga rruga Ferit Xhajko, pjesa nga farmacia 10 drejt stacionit të trenit, mm -hmm. po mhm. kanë flukse të rënduara, por të qarkullushme që nuk kanë ngecje ose valë të gjata trafiku. Pra, ka vështirësi, po gjithmonë ecin, ecin njerëzit. Ndërkohë që Unaza e poshtme, Unaza e poshtme edhe ka fluks të rënduar trafiku rruga Muhamet Gjollesha, pjesa nga ura Vasil Shanto deri te kryqëzimi Zogu i Zi, ndërkohë që ka pak probleme dhe kahu tjetër që vjen nga për shkak të shkollës Sabaudin Gabrani, mm -hmm. ka shumë vështirësi nga kryqëzimi i Senetit. Po shkolla Sabaudin Gabrani duhet mbyllur fare. Zona zona e Tiranës së Re edhe këtu ka kaos, në rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit me shumë probleme që koja me stacionuar dhe shishë me trafik të rënduar nga diga deri të kështë shishë shumë probleme Dhe rruga Sami Frashëri ka trafik, rruga Abdyl Frashëri drejt bulevardit, e qarkullueshme. Faleminderit Eldi. Shumë faleminderit. Shumë Eldi. Meqë ra fjala, Sabaudin Gabrani është shkolla ime e vjetër, prandaj e thashë me dashuri atë. Kurrë mos u mbylltë. Asnjëherë. Gjithmonë me dyert hapur, për kalamajtë. Një shkollë e mirë. Kam qenë unë gjithë ato vjet, tetë vjet, mm. u kënaqa. Se ke qenë ti, duhet të jetë e mirë? Se shkolla, shkolla e mirë, nëse kam qenë unë. Është shkollë me emër, më bata e tani. Sabaudini, në fakt nuk është mbajtur ndonjëherë për shumë me emër. Pastaj tetëvjeçaret nuk është se mbajnë, ato po, fillojnë pra, gjimnazet fillojnë mbajnë. Mm. Tetëvjeçaret janë një çik më kështu, më modeste. Okej. Okay. Atëherë kemi gati fjalën e parë në fjalëkalim, Olta e ka marrë, Altini e ka marrë dhe duhet t'ia pasojnë Jerit dhe Lorit. Fillon tani. Kush fillon? Olta se fiton. Fillon, fillon muzika. Pastaj, ah, po e drejtë. Pra vajza, sa sa herë keni fituar këtë javë? 3. 3 herë. Po, po. 3 3 3. Vetëm një herë e hënë e martë. Shumë mirë. Edhe dje. Le të shikojmë nëse kjo do të jetë një rraj e pashme. Hajt, s'kemi kohë për të për të diskutuar, do ta luajmë. Atëherë fillojmë, fillojmë. Ë, vjedhje. Vjedhje. Jeri. Olta thotë vjedhje. Çfarë thua ti? Hajdut. Hajdut është e pasaktë. Okej. Okay. Vjedhje. Kujdes, e ka radhën Altini. Mhm. Me maska. Aha, ah, filluat ju kështu. Po pse thoni ashtu shpejt sikur do do ta bëni çfarë bëhet një fjalë? Një fjalë. Ndonjë fjalë, thoi që me maska. Po maska. Jo, po mirë. Po maska, po maska. Edhe maska po ne kemi lënë. Se maska nuk pluskojnë ajër. Ai. Okej, okej. Qoftë se ka vjedhje, maska sigurisht që përfundon në kokën e. Ta lëmë aty heqim aty ashtu se do ndihem keq tani kur e përdor. Ka problem. Ora po, shikoj, do të ndiheshe keq sikur kishim marrë kamshikun do të rrinim. Hajde këtu një herë që të ndihet keq. Gjithë kamxhikun njëri, ato që jo ato të qejfit, kamxhikun tjetër. Shikollojë një. Ashtu. Atëherë. Vjedhje maska. Ë pengmarrje. Pengmarrje, e pasaktë. Vjedhje maska. Pengmarrja është krim i rëndë shumë. Kujdes. Jeri tani. Fjalë Olta për Jerin. Vjedhje me maska. Vjedhje maska, lëra të mens. Me maska. E kam ndihmuar shumë Lorin. Po i buzëqesh surrat. Jo, jo, nuk jam. Ja, nuk jam, nuk jam. Nuk jam ku duhet. Po nesër. A le të shohim. Altin është uh, rradha jote, zotri. Banda. Banda. Banda. Pra kemi vjedhje, maska, lojë banda. Uh. Lorka. Ke ndonjë ide Lori. Skifterat. Skifterat është e pasaktë, më vjen keq po pse skifterat o zotri. Altin. E ke radhën ti? Jo, e kam unë. Okej, okay, më falni, gabim unë. Pra, um, kemi vjedhje maska lojë banda. Tani më shumë. E dija që do. Ha, është mu aty. Është mu aty, kujdes. Mu aty pra është, është mu aty. E pra, meqë Altinit i thamë ia lejuam me maska, mund ta hmm. përdor edhe unë një me? Po mund ta përdorësh. Jo, nuk mund të përdorësh me. Vrit mendjen, mund ah, mund të thuash fjalë të tjera, ah, Lali. Mund të thuash fjalë që që ndihmojnë. Armë. Armë. Pra vjedhje, maska. Lojë banda armë. Jeri. Bandit. Bandit është e pasaktë. Më vjen keq Jeri, le ta bëjmë me këtë. Vazhdojmë me Olton. Me Altinin. Më falni me Altinin. Mos më vini në klasë. Jepi Olta. 844 Doriana, dy bileta për në Cineplex. E ka gjetur Doriana. Oh, bravo Doriana, ti e ke gjetur ndërkohë s'e themi dot akoma nëse do ta jo. gjej Jeri ose Lori. Jepi. Gotini. Gotini. Gotini. Tani kam një ide. Një sekond, një sekond. E ka radhën. Falja, mund të përsërisësh një herë çfarë? Po janë vjedhje maska, lojë, banda dhe armë. Vjedhje, maska, mm -hmm. lojë, banda, armë. Bank. Bank. E tha shumë bank. Bank, e the si përgjigje ti, po. Mm. Bank, pra, vjedhje, maska, lojë, banda, armë, bank. A ta them unë? Jo. Dhe pra është një vjedhje që ka lidhje me bankën, po tash. Eh, okej, një fjalë Lori, vjedhje është e pasaktë, vjen keq. Ke në ide apo do të bëjmë? Gjithsesi më thuaj, nëse ke ndihmë. Jepi, Olta. Eh, Doja shumë ta vajzat e fitojnë këtë round të parë. Vërtet? Hëm pra. Jeri duke sikur e di mezi po pres si bën. Këtu po- jeri, sikur i bëhet. Këtu. Këtu. Jepi këtu ku jemi ne. Këtu. Tani me këtë këtu. Vjedhje, maska, jo. lloj, bandë, armë, bankë këtu. Vaj më çka do të. Po mendoj. Kriminale pas jo. saktë jeri. Hajde. Lori ke një shans të artë. Ej, po më çmendni. Dori e ka gjetur prej kohësh, sa sa minuta ka Dori që ka fituar dhuratën. Nuk ju them dot tash. Bravo Dori. Altini. Puna Më vjen keq. Ndërkohë që këtu ishte se në këtë studio ka qenë bankë dikur. Po, këtu ka ndodhur, ka po, ndodhur një grabitje. Një grabitje, ja, po, ke, po, të drejtë. Po, ka ndodhur një grabitje mu këtu ku ishim ne. Po, po. Ku jemi ne? Madje unë haja simite në korridor. Ishte bankë dikur. Ej, dëgjo. Jemi gati për lidhjen e shkurtër miq të dashur tani në klubin e mëngjesit le ta luajmë për qejfin tonë. Dini ni ni ni. Mirë se vini në lidhjen e shkurtër sot është e premte të premteve në klubin e mëngjesit muzikën e zgjidhni ju ju në anglisht bëhet you kështu që mbahet mend lehtë lehtësia e papërballueshme e qenies është një roman i Kunderës Kundera u rrit në Pragë dhe po pleqërohet në Paris në Paris ndodhet dhe i famshmi Moulin Rouge Moulin Rouge është filmi ku Satina luhet nga Nicole Kidman Kidman është australiane dhe ka lindur fiks 50 vjet më parë. Parë nga ky kënd apo ai tjetri bën gjithë ndryshimin e botës. Botës dikur ia dinin sipërfaqen të shtrirë dhe të fiksuar mbi një breshkë. Breshka dhe lepuri është fabula që na mëson se nuk duhet të flesh gjatë garës. Gara e fundit elektorale në Shqipëri është një shëmti e veçantë, e veçantë është diçka që ndryshon nga të ngjashmet në formë. Në formë quhen njerëzit që kujdesen për shëndetin dhe fizikun. Fizik është kontakti që dëshirojmë por kamuflojmë, thotë Freud. Freud, nëse s'e dinit, studioi dhe jetën seksuale të ngjalave. Ngjala në Shqipëri është simboli i spërdredhjeve politike. Poli dhe Tiku mund të kishin qenë dy shokë dikur ose mund mos jenë takuar asnjëherë. Asnjëherë mos thuaj asnjëherë është shprehja e cila nga anglishtja vjen në Never Say Never. Never Say Never është dhe një këngë nga Justin Bieber, por nuk do ta dëgjojmë tani. Tani është shpesh shkurtimi i Tanit apo Dritanit. Artana në Shqipëri ka pafund, thonë se çdo Dritan njeh shtatë Artanë. Art është edhe kënga që ju prezantojmë tani nga Rush vjen Tom Sawyer. Jo më jo, po kisha YouTube-in këtu përpara dhe e ke parasysh kur më dalin kështu gjëra. E di çfarë ishte ishte kjo ja këtu. Është Freedom nga Django Unchained. Kjo është super këngë. Shumë mirë. Ah, shikoj se se kisha kok. Mirë, a e ruajmë dhe e luajmë. Po, po. Okej, do ta ruajmë, do ta luajmë për ju pas pak këtu në klubin e mëngjesit. Nga Django. E keni atë. Ti je shumë doli ashtu. Mirëmëngjes Jeri, si je ti? Mirë Blendi, ti? Ashtu, unë jam uh, shkëlqyeshëm. Faleminderit. Kam fjetur më në fund. Një natë më parë. E kisha ditën të tillë që filluam emisionin këtu në mëngjes. Mhm. Mm Siç bëjmë çdo ditë, 3 orë emision, e keni parasysh ka atë lodhjen e vet, jo do atë energjinë, jo ku di unë se çfarë. Siç bëhet këtu në klubin e mëngjesit domethënë, siç bëjnë ata. Ai personi që vjen ta bëj, se jam gjithmonë unë. Dhe dhe pastaj dita ishte super super e gjatë. Një takim punë në orën 1, që shkoi deri nga ora 3, pastaj në orën 3 duhet shkoja për një regjistrim që zgjati deri në orën 7 e ca. Mhm. Mm Edhe isha kështu. Edhe Alban Dudushi më kishte ftuar në programin e vet, unë Dudushin e kam mik edhe Nuk doja t'i thosha që jam shumë i lodhur sepse e dija, e ke parasysh çfarë dite kisha, kisha filluar në 5 gjë e. Dhe ai bëri një emision që ishte në 10:30. Filloi në 10:30, mm -hmm. ishte live. Ora 12:10. Oh, yeah. Na shka ti. Po, kështu që unë ia futa gjumit nga ora 1 kati. Atë ditë u çova prapë në orën 5, dje po, po, po. Sepse kështu ishte E humba unë Dhe, dhe, dhe prandaj dje në orën 9 lale Ok, thashë unë edhe shkova te divani. Po marr po këta. Po iki nga divani, se mua më zë gjumi në divan. Është e vërtetë, kështu që. Kthehemi mbas pak, do të kemi Agim Baçin këtu miq të dashur. Kritikun letrar, mikun e programit ton, flasim pak për panairin e librit. është hapur dy ditë më parë të mërkurën, është ende i hapur në pallatin e kongreseve. Mhm. Mm Deri të dielën. Kongrese s'ka më, po pallati është akoma aty, i koncerteve. S'i thoni koncerteve tani. Po, po, pse më duket shumë Po, pra. Shumë kështu si e e sajuar. Nuk nuk më nuk më rri, si pallati i koncerteve. Edhe koncerte s'ka shumë, shumë shumë, ta bëjmë i konferencave, i workshopeve. I panaireve. E ke parasysh po? Mund të ishte. Mund të ishte kështu. Mund të ishte. Nuk e di. Ta propozojmë këtë emër. Varja, ashtu ka ngel. Jepi Olta. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Tani ka muzikë, çka ka tani? Rita Ora Anywhere. Rita, oh, më fal, a doni apo apo doni Django ju? Po, po, po. Unë ju premtova një çik Django. Mhm. Na, luani çik Django pra. Një pyetje. Ë uh, mbi cilën rrotullohemi në bisedën tonë sot është a e përmbush panairi misionin e sjelljes së lexuesit tek libri apo çuarjes së librit tek lexuesi, merre si duash. Ë, tamam, ajo gjithë shqetësimi është si do shkojë libri te lexuesi, fundi fundit sepse lexuesi i jep kuptim librit ose Shumësia e leximeve janë ato që e mbajnë librin në vazhdimësi. Pavarësisht shumë ndryshimeve që ka nga nga viti në vit nga panairi, domethënë kam qenë në kontakt gjithmonë me me shoqatën e botuesve ku një nga idetë e mia të përhershme ka qenë që panairi të kthehet në një vend debati, në një vend ku mm -hmm. në një festë për librin ku debatohet. Domethënë fundi fundit vetë shoqata e botuesve dhe gjithë botuesit duhet të jenë të interesuar që Si të debatohet për të shkuar libri te lexuesi? Si të gjenden rrugët, si të bashkëpunohet për shembull që të shkohet më mirë? A ka a janë ezauruar të gjithë rrugët për ta po. për të për ta çuar librin te lexuesi? Dhe këtu ato duhet të ishin fokusuar, duke duke përfshirë gjithë aktorët, ndoshta edhe katedrat, ndoshta autorët, Përgjithësisht panairet në botë janë një lloj diskutimi për për, për rrymat për me autorët e ftuar, për shembull mm. kanë botuesit autorët e vitit ku bëhet një debat lidhur me pikërisht me këto rrug, rrugtime, domethënë debati për letërsinë e sotme, debati për lexuesin, debati për përmirësimin e botimeve. Pra, është është interesante gjithmonë që të ketë këtë gjë. Në fakt pavarësisht se ka dhe të ftuar, ka dhe shkrimtarë që vijnë promovojnë, Duket sikur qëllimi kryesor i i, i panairit është shitja e librave, ëh? Gjë që akoma ka e ka fituar. A nuk është ky qëllimi është... kryesor i botusëve? Ë, uh, jo, botusit e shesin librat gjithë vitin, domethënë, dhe janë mm. libraritë ato që e bëjnë. Ti mund të shesësh edhe për 4 ditë dhe 5 ditë mund të bësh xhiro sa të duash. Por e kuptoj edhe, po mund të bëj një kritik dashamirëse për botusit. Dëgjova deklaratën ditën që u hap panairi dhe mm -hmm. dy gjëra mbaj mend, nuk i mbaj mend tani se çfarë kanë thënë, po dy gjëra që mbaj mend që thanë botuesit ishin njëra të ulet TVSH-ja. Mhm. Mm dhe tjetra që bibliotekat publike të blejnë libra. Edhe të mbushen plot me libra. Pra, të dyja që unë vura re ishin kishin të bënin me shitje. Si ulje TVSH-ja që të bëjmë më shumë Para ekonomike dhe e dyta na blini librat dhe mbushni bibliotekat. Mm. Shiko, debati, debati është shumë, domethënë, ë uh, Këto dëgjova unë. Mund të ngrihen. Se mund të kishin thënë këto që po thua ti, domethënë që libri të bëhet më i lexuar, ku di unë se çfarë, po. Ajo është një garanci. Ti mund si ching ching, domethënë, kështu si. Shiko, ajo është një lloj garancie. Unë nuk jam për shkakun që shteti të ndërhyjë drejtpërdrejt, sepse normalisht shteti do do do Do mbështesë ato lloj librash ato dhe politikash që i vinë më për shtat, domethënë ato lloj siç ndodh gjithë rëndom edhe koncertet dhe gjërat që i futën konceptin ideologjik. Po. Por kur vjen puna te libri, nuk është thjesht një biznes. Do të thënë, vërtet është biznes, libri është biznes, fundi fundit do të thosh botuesve që ju gjeni rrugët për ta shitur. Por nuk është se fiton vetëm ai që e shet, nuk është që fiton vetëm ai se e blen. Libri është një lloj bashkëbisedimi shumë më i madh se kaq. Do të thënë, dhe kjo e bën të rëndësishme këtë lloj tregu. Por po ka, domethënë ne kemi delegjitimuar autoritetet morale për t'i dhënë mundësinë që kur e përzgjedhin ato nuk kemi atë garancinë që nuk kanë mbajtur një krah politik dhe siç ka ndodhur gjithë këto vite domethënë që janë bërë të gjitha ë mm. janë bërë të gjitha pis, gjithë raportet morale domethënë dhe kur vjen puna ne nuk besojmë që ti do përzgjedhësh një gjë që vërtet është në interes të lexuesit. ë por ama në gjithë botën ky është problem dhe qeveritë ndërhyjnë se si të gjejnë rrugë Për shembull, blihen fasha, blihen fasha televizive, blihen fasha gazetash që të bëhet debati të paktën, ëh? Ë, është normale. Ku është autoriteti? Pyetja ime është kjo, ku është autoriteti? për cilit cilit mund t'i drejtoheshim apo kërkonim llogari në lidhje me leximin dhe librin? po të ishte po të ishte nuk ka nuk ka një lloj duhet të ishte një bashkëpunim jo jo duhet të ishte një përkujdesje e ministrisë për shembull kulturës për të gërshetuar shoqatën e botuesve katedrat e letërsisë në gjithë vendin sepse ka katedra letërsie ë një bashkëpunim edhe me, me edhe me të gjithë aktorët e mediave ku ti në momentin kur nuk të përgjigjen dot sepse spektakli e ka zënë vendin më shumë, ëh, të blesh fasha televizive dhe të japësh mundësi këtyre që t'i thonë gjërat. Mm -hmm. Të debatojnë për këtë. Ka një model për këtë për shembull bëhet, uh, bëhet diku në botë diçka e ngjashme po jo, që është. Si s'bëhet, bëhet, domethënë në, në Francë ka ndodhur që mhm. qeveria mm -hmm. bleu fasha televizive në në kulmin e e e, e shikueshmërisë që pra ka, bëhet, ka, ka një model. Bëhet pra. debat, ka ndodhur pra, okay. pra sepse Renzi, ne kemi diskutuar këtu para mhm. ca kohësh që dha 500 euro për libra. Dha po. kuota për blerë libra, sepse e percepton këtë që një dije ka nevojë për moral, ka nevojë për tjetër dhe letërsia është ajo që e mhm. mban në një raport krejt tjetër, se ne e dimë që ai që lexon ka mundësi të jetë një bashkëbisedues më i mirë, një qytetar më i mirë, një qytetar që do i mendojë më shumë gjërat, më i përgjegjshëm. Pra, prandaj them që biznesi i librit nuk është thjesht biznes për të fituar, për të shitur për blerë, është është diçka më shumë, pra është vlerë për shoqërinë. Në këtë rast duhet ndërhyrë. Duhen rregulluar pikërisht këto mekanizma që ne i kemi bërë dhe i kemi i, i kemi nxjerrë jashtë loje. Çfarë nuk shkon Gimi? Çfarë nuk shkon? Është është libri tepër i shtrenjtë. Është mm. libri uh, i çfarë nuk shkon me me biznesin e librit, se kanatieret shiten jo, mashallah. Po themi, domethënë Nuk them dot as mashallah, se nuk e di sa. e di se Po jo, po dua të them, dua të them se tash për të thënë kanatiere mashallah, në vend me të ardhur me vete. Në një vend ku ku ku varfëria, domethënë fillon të shtrihet. Pra është kjo një çështje ekonomike. Po, po, Njerëzit nuk e blejnë dot librin sepse libri është 16000 lekë, po themi. Po ti duket okay. blej librin, po, sepse do blej gjëra të tjera më urgjente. Normal, aq paguan ujin në një mm. muaj edhe ku do të thonë çfarë gjëra të tjera që janë të rëndësishme për. Ai ndëshkohet i parë, libri ndëshkohet i parë. Libri mm. ndëshkohet i parë, domethënë sepse ka dhe prandaj gjenden mënyra që si të thuash dhe kur Kur botuesit thonë për shembull që të paktën të furnizohen biblioteka, dakord, kjo është hapi i parë, domethënë mm -hmm. dhe do ishte gjë e mirë dhe do jepte mundësi uh, botuesve që të kishin një lloj garancie që ai libri që do botonin, të paktën nuk do mbetej. Problemi është kush do ta sugjeronte këtë gjë. Cilat do ishin ato bordet morale që do të merrnin përsipër që paratë e taksapaguesve, se fundi i fundit do të jenë taksapaguesit ato që do ta do t'i blejnë këto. Mm -hmm. Mund të ketë njerëz që thonë për shembull mua s'më pëlqen të ketë këtë lloj libri, mua s'më pëlqen të ketë lloj libri. Prandaj autoriteti Kush do vendosë se cilat libra do të ketë? Të gjitha duhen. Ja, ja, për shembull ju ka qenë shumë e rëndësishme, ne akoma kemi mangut botimin e gjithë uh, atyre shkrimtarëve tashmë të, të, të mirë pranuar të gjithë konfirmuar të të të viteve 30. Von. Që mbetën të, të dënuar nga diktatura, po themi që po, s'u botuan. Atëherë duhet duhet të duhet të kishin një mbështetje të qartë ndaj tyre ose ndaj gjithë studimeve për to që ne ta kishim qartë çfarë ka qenë. Po mirë, është faj, le ta kuptojmë tani. E ka fajin Ministria e Kulturës për shkakun që është u bën se Mirela Kumbaro ka sa po bëhet 5 vjet atje tash. Dhe akoma ndonëse situata me librin është po aq e paqartë sa ç'ishte 5 vjet më parë. Pak a shumë me me sa kuptojnë. E, e di që ka Tirana lexon Nëse edhe janë Shqipëria lexon gjëra domethënë nga mm. këto aktivitete mblidhen atje gjysmë ore, një orë gjys, edhe del në televizor ajo gjëja, po në një gjë që themi që ka ndryshuar në politika, në mënyrën se si da, veprime, aksione në lidhje me librin që ta ulim TVSH-në, a ku di unë se çfarë, aty marrim, aty furnizojmë bibliotekat, aty bëjmë, ata sillim, nuk nuk ka këto takimet me kafe, me çaj për mua janë kot. Mm. Do të deri janë janë përpjekje të ndershme, po krejtësisht, krejtësisht të pamjaftueshme. Normalisht mund të lehtësohet, për shembull, të shikohet që ato kanë të drejtë, në, unë nuk jam ekonomist që të them në logjikën e kësaj, por TVSH-ja tek libri, ë me logjikë bie ti të shteti shqiptar me TVSH-në e librit. Çfarë çfarë bën? Po, ku e kthen këtë? Ku e merr merr në punë militantë që të paguajë militantët e partisë? Çfarë për çfarë duhet TVSH-ja e librit shtetit që s'e lëshon dot këtë? Unë, shiko, me kaq pak libra sa shiten në Shqipëri gjithsesi. Ne nuk jemi në atë vendin ku bëhen politikat për këtë gjë që të japim zgjidhje. Ne po themi konstatimet që a do të gjendet dhe a do ketë një lloj shqetësimi se si libri të shkojë te lexuesi. Pra ky të jetë destinacioni. Si do ta çojmë librin te lexuesi? Normalisht ky është biznes. por nuk është thjesht biznes, ëh, ka interes kombëtar. Po jam dakord me të gjithë botën, kështu që libri e përmirëson njeriun që e lexon këtë e kuptoj. Ndaj dhe nuk është si një pulover ose si një palë. Ndaj dhe do një përkujdesje krejt tjetër. Jam dakord. Sepse nuk mbetet aty, domethënë është një pasuri shumë e madhe. Dhe ti ti investon për qytetarët e tu. Investon që ato nesër pasnesër të kenë kenë një këndvështrim edhe më të mirë, edhe më të përgjegjshëm, edhe po. më qytetar, domethënë, dhe më dhe më të lidhur me botën, sepse libri të lidh jo vetëm me të shkuarën, domethënë, jo vetëm me imagjinatën, po, pra, si thotë Borgesi po të lidh edhe me me të botën në dhe mm. libri është i mrekullueshëm dhe un jam i bindur që edhe kryeministri për shembull që i ka gjërat në dorë në këtë vend, me që le të flasim ku kush i ka gjërat në dorë. Qeveria, kryeministri, pak a shumë. Normalisht, as mama e as mama. Po sigurisht, mama ime jo jer. Nuk e di. Është se personalisht nuk e njoh. Por eh, po dua të them që që hotelet me pesë yje ia dolën që ta heqin TVSH-në. Folën me kryeministrin, u morën vesh, hotel jo ato me 3, me 4 jo, po ato me 5 ia dolën pra TVSH tani. Nga që yjet janë lart. Sepse janë lart. Pra, pra nëse arrin të komunikosh vertikalisht po themi, bëhen gjëra. Pse s'bëjnë të njëjtën që këta që botojnë libra, këta që shkruajnë libra, këta që lexojnë libra, këta që furnizojnë bibliotekat? Dua të them që kur e gje fillin ose sesi nuk e di unë tash, cila është gjuha që flitet, hiqet TVSH-ja. Për librin u bën 20 vjet që flitet për për TVSH-n dhe asnjë gjë s'është bërë. Vit pas viti flasim për këtë dhe tregojmë që libri duhet Dhe e dim se sa i mirë është, po çfarë do? Edhe përpos kësaj, them që në në në panair kishte tituj të mirë, tituj. Jo ka tituj të shkëlqyer. Ka botime po. gjithmonë më të mira në Shqipëri. Ë është përmirësuar goxha botimi. Patjetër, por botime janë më të mira, cilësia është më e mirë. Pse një nga investimet më të mëdha, sepse libri është ruajtari më i mirë i gjuhës, i nivelit të mhm. gjuhës. Duhet përkujdesur për shkakun për redaktimet për gjithë këto sepse ruan gjuhën. Mm. Libri e ka ruajtur gjuhën, ëh? E ka përmirësuar gjuhën, e ka pasuruar gjuhën. Për shkakun ne ka këtu studiues për shembull që marrin fjalëformimet nga te Kadarea ose tek shkrimtarë të tjerë të cilët e kanë pasuruar këtë. Janë përkthime të jashtëzakonshme për shembull të Kutelit të të Zhejit të, të domethënë kemi këtu një plejadë të mirë përkthyesish shumë të mirë që prapë janë ruajtje e gjuhës është sepse gjuha është çështje kombëtare. Kështu që në këtë dhe raport prandaj në thelb investohet, investohet për të ruajtur këto vlera të jashtëzakonshme. Po që s'janë me aq vlerë sa hotelet me pesë yje. Është vërtet, shiko, ne kemi ne vim nga një sistem që për 40 vjet është kujdesur shteti ta çojë në çdo kooperativë librin, domethënë. Normalisht ka qenë një libër i sugjeruar nga ato. Unë nuk jam për atë. Ama, hm? ama infrastruktura funksiononte. Shkonte libri deri atje në kooperativë. Çfarëdo libri që ishte. Jo, jo, jo, nuk e dua, nuk e dua çdo libri sepse ajo ka mbjellë pastaj edhe njeriun e ri, jo, jo, jo, dakor, pra, po flas po si infrastrukturë, pra ekziston mundësia që ti S'e kemi më atë problemin e librit, po kemi infrastrukturë. Unë nuk jam, por ama bibliotekat e shkollave, bibliotekat e, e, e qyteteve duhet të jenë të pasuruar me gjithë librat, domethënë dhe këtu duhet të jepet ajo të paktën që botusi sepse ka emra shkrimtarësh domethënë të gjithëpranuar të paktën që kur botusi kur ta nxjerrë këtë, të ketë garancinë që Ato të paktën shpenzimet e atij botimi të këto do do të dalin nga kjo nga blerja që do bëjnë bibliotekat dhe nga gjithë ato, domethënë është është gjë e mirë sepse do vazhdojmë të të mbrojmë këtë lloj raport. A do të do të vërë kushte botuesve që të rrisin cilësinë e redaksive për të përzgjedhur, për të redaktuar mirë që çdo gjë të dalë, domethënë se. Unë mendoj që për këtë s'jam dakord t'i vënë kushte sepse e di pse po them. Hm. Sepse deri tani për gjuhën, për gjuhën. Ah, dakor. Për po, gjuhën. Sepse deri tani më shumë kujdes kanë treguar botuesit se sa shteti. Për gjuhën, për gjuhën, për gjuhën. Okay. Për këtë mund të kujdeset shteti për gjuhën, jo për nivelin artistik gjëra. Po për gjuhën, domethënë pra redaktimi të jetë, domethënë mos ketë gabime ortografike dhe të jetë kështu i i i parë deri në fund domethënë. Po këtu ka dhe autorë të famshëm, të cilët nuk pranojnë të redaktohet as romani i parë. Dëgjuar ti? Po, po që njoh shumë nga ata, domethënë, po ato janë në rrugë të mbarë për të vajtur dëm. Edhe unë ashtu them. Ja, më vjen keq për pemët. Shumë po. faleminderit. Edi e bën pak e bën pak kështu, domethënë sot këtë si është politikë, e kaluam. Po duhet të jetë, duhet të jetë shqetësimi, duhet të jetë real, sepse flasim vazhdimisht si thua është Realisht na vjen keq që situata nuk është aty ku duhet të ishte, do të ishte më mirë. Njerëzit po largohen nga libri dhe unë kam frikë që nëse largohen, a kthehen, a s'kthehen dot më. Botimet e plota të Markezit, ë Kortazari, do të thënë ë Javier Mariasi, Oe janë të gjithë në panair. Bukovski ka në panair gjithashtu. Bukovski. Mm -hmm. Elena Ferrante që ka lexuesit e vet, domethënë do të ka botime të mira, ka botime vërtet të mira, ëh. Jojo Moyes, që është një shkrimtare që vazhdon të të të jetë në kinema dhe në gjithë filmat e saj. Pra, ka ca libra që vërtet janë të mirë dhe që kanë ja, ardhur tashmë dhe fatmirësisht ne nuk i lexojmë më gjërat 20 vjet, 30 vjet më vonë sesa dilnin në botë. Ne, ndonjëherë lexojmë brenda vitit, ndonjëherë vetëm po, po, një po, vit po, më po, vonë, po, po, kështu që po. është super. Faleminderit Gimi. Qe kënaqësi. Ti çfarë zgjodhe ndonjë gjë për vete që ke marrë një libër të ri, na e thuaj kështu për qejf. Një libër i ri për cilin je Je i entuziazmuar që e more. Unë mora në fakt Kortazarin që e kam shumë xhan dhe ish përkthyer një roman i botuar nga Ombra. Ë mora se Sokon është një shkrimtar që e kisha ndjekur tek Oe, ë një japonez. Japonezi Oe, po. Fantastik, mm -hmm. Ë Kam marrë, kam marrë, kam marrë. Ke marrë shumë domethënë. Do t'i bëj inventar. Po. Okej, okay, shumë mirë. Na ço një foto. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, Agim Baçi zonja e zotërinj, kritiku letrar, miku i programit tonë, ora është tani 8:48 minuta e mëngjesit. Ju jeni me Club FM edhe në Klan Plus njëherësh. Blendi Jeri Altini Olta dhe Lori kthehen mbas pak. Ne jemi partneri zyrtar i atyre që pëlqejnë ngjyrat e errta. Ne jemi partneri zyrtar dhe jetës plot ngjyra. Ne jemi partneri zyrtar i juaj, i maniakëve të pastërtisë, por dhe i krijuesve të kaosit në kuzhinë. Beko ka zgjidhjen perfekte për çdo produkt inkaso për kuzhinën tuaj. Përfitoni tani deri në 15% ulje për produktet inkaso Beko. Oferta është e vlefshme nga data 6 deri në 20 nëntor në çdo dyqan Neptun. Neptun, çdo çast një eksperiencë e re. Mirë se vini në aplikacionin EasyPay, aplikacioni i parë i pagesave në Shqipëri, ku mund të kryeni çdo gjë në vetëm pak klikime. Përveç faturave të utiliteteve, kopshteve, gjobave, taksave dhe shumë shërbimeve të tjera, ju mund të kontrolloni historikun e transaksioneve, balancën dhe informacionet personale lidhur me llogarinë. Ju mund të njoftoheni për detyrimet e papaguara çdo muaj në kohë reale. Rimbush llogarinë tënde EasyPay online ose me para në dorë pranë pikës më të afërt. Mos humb më kohë, shkarko aplikacionin EasyPay dhe shijo lehtësitë. Duke menduar për shtëpinë e ëndrrave, Produkte elegante dhe ekonomike? Nova Home. Kënd ndenjeje për sallonin tuaj? Nova Home. Tavolinë ngrënieje praktike dhe me dizajn unik? Nova Home. Ndriçues që i japin ngrohtësi ambientit tuaj? Nova Home. Aksesorë të larmishëm për ta personalizuar shtëpinë tuaj në detaje? Nova Home. Çfarë prisni më shumë? Vizitoni showroom-et tona në Tiranë dhe Durrës. Nova Home. Live with Design. Kur jeni krenarë për makinën tuaj, ndiheni sikur po ngisni makinën më të mirë në botë. Vaji i motorit Shell Helix Ultra me teknologjinë e pastrimit aktiv mbron motorin, ndërkohë që udhëtoni me makinë. Shell Helix Ultra është zhvilluar me partneritet teknik me Ferrarin. Kjo është arsyeja pse çdo Ferrari që del nga fabrika përdor vajin tonë. Jepini motorit tuaj Shell Helix Ultra. Dhe pastaj, merruni me përzgjedhjen e muzikës që do të dëgjoni. Shoferët krenarë zgjedhin Shell Helix Ultra. Kaloni pushimet tuaja në hotelet më të mira në Malin e Zi. Vetëm për ju, Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolashin kanë përgatitur oferta speciale për festat e nëntorit. Akomodimi në hotelet luksoze me komoditet të jashtëzakonshëm për një çmim tepër të ulët. Mëngjesi dhe darka të përfshira, si dhe shumë surpriza të tjera. Mos vononi, numri i dhomave është i kufizuar. Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolashin ju mirëpresin për festat e nëntorit. Për informacione shtesë dhe rezervim, telefononi tani plus 382 33 421 000.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 Morning, mirëmëngjes, mirëmëngjes. është uh, Jeri, miq të dashur, këtu me ne, është Olta në anën tjetër shoqja e saj e ngushtë e ekipit dhe kemi fitues për të dhënë në këto momente po, kështu që po. jepi. Është Klarinda fituese e anagramës piktakime. Piktakime është saktë. 671 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Kishim një anagram për ditën e sotme miq të dashur që ishte keta piknik, ëh, keta mhm. piknik, ëh, dhe ishte pikëtakime. Mhm. Bravo. Ndërkohë Flori më thotë që tetë të arrestuarit janë nga Kavaja, 500 oh. i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Kavaja sot bosh fare, se. Po normal, aq që ti më. S'ka më trafik. Gjithsesi, kemi një censurë miq të dashur që është diçka që po dëgjoj atje nga makina dhe m'iku mendja. Jo, jo, ajo gjet. O gjet? Po, mos ja përsikoj. Konvikti apo konflikti tani? Konflikti, konflikti, konflikti jeri. Se e dëgjova si konflikti. Po shiko, shiko, me sa kuptoj unë tani se duhet të mm. hysh pak saj. Këndin e lojrave po e merr sërish natyra, natyra. si këto vendet e braktisura që natyra mm -hmm. vjen edhe i mbulon. Mm -hmm. Si qyteti i New Yorkut tek uh, I Am Legend mm -hmm. me mhm. Will Smith. Mm -hmm. E dëgjojmë edhe një herë. Këndi i lojrave të fëmijëve po i rikthehet natyrës.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 Mund të Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi Club FM. Është edhe Loreta Bërhami këtu me ne. Berti, Berti sapo ka botuar, sapo ka publikuar një album me 24 foto, të cilat titullohen Tirana horizontale dhe gjëja që e bën dukshme horizontalizimin është vetë forma që fotot kanë ë uh, skena miq të dashur nga qyteti, nga jeta e njerëzve. Jo domosdoshmërisht të bukura në atë që shfaqen, po reale. Shumë shprehse. Ëh, mm -hmm. uh, Bert. Çfarë ishte kjo? Ëh, uh, si si të lindi si ide, si si si erdhi ky krijim? Që jo, unë jam një adhurues i qytetit të Tiranës, kam lindur në Tiranë, u rrita, u formova, domethënë gjithçka e bëra në Tiranë, të mira dhe të këqija të jetës time. Ëh, uh, dhe ëh uh, Arsyeja që ndodhi kjo gjë që ndodhi, që aparati im në mënyrë spontane kapte këto momente, ishte nga shqetësimi që kam unë si qytetar, si shqiptar, i provokuar nga situata në Shqipëri, sido qoftë. Edhe u nisa nga ky koncepti i, i horizontale, si koncept filozofik, domethënë, po, i shtrirjes, i hapësirës, mm -hmm. Edhe, domethënë, e mundësive, sepse është një koncept që përfshin shumë aspekte. Edhe, um, unë tu desha ta martoj këtë gjë, ta, ta lidh pak edhe me mentalitetin e njerëzve. Mm -hmm. Sepse shqiptarët uh, kanë vërtet një anti-horizontal koncept. Mm -hmm. Domethënë shofin gjërat më shumë vertikal. Edhe, uh, Desha ta përplas këtë koncept filozofik me një koncept estetik. Estetika këtu nuk ka fare, domethënë, asnjë lloj kontributi n'kuptimin e, e, e ngacmimit artistik që kam pasur. Thjesht, unë uh, u shokova nga ky lloj mentaliteti i një komuniteti që aspiron uh, të integrohet në një komunitet të zhvilluar siç është Evropa në perceptimin tonë si shpëtim uh, si si si si do është si si i themi si i themi në në në në jo si si në në në religjion si i themi shpëtimi, Mesia, si të themi, mhm, si mhm, Mesi, po, okay. Po, e shohim Evropën gjithmonë si shpëtim, mirëpo në fakt jam i bindur që ne s'i duam fare ata, as kemi lidhje me ata. Ne nuk jetojmë me ritmin e ritmin e Evropës. Unë që jetoj në Evropë, kur vij këtu, ë Ktu s'ka asnjë asnjë lloj asnjë lloj dimensioni, don social ose si t'thush njerëzit individualisht ose asnjë politikan që do të mhm. di çfarë ndodh në Evropë sot. Gjithë do të di çfarë ndodh këtu. Dhe kjo gjë mua më revolton si ka mundësi more mhm. zotëri pretendoni që ju e doni Evropën, që është një hipokrizi kolektive e frikshme fare. Është totale po. Është Unë shikoj për shembull tek shtypi shqiptar, në gazeta nuk ka asnjëherë lajme të huaja. Po. S'ke asnjëherë lajme nga Europa, nga Bota, jemi Europian, jo, jo, ke vetëm lajme nga... Gromi, po është si t'thuash që një durrsak s'e di ça ndodh n'Tiranë. Po. Ora, qoftë se je, o je, o s'je, pra ne s'jemi. Me sa duket s'jemi, po. Po në këto foto, në këto foto ty të ngacmojnë edhe, edhe mënyra e jetesës, unë shikoj shumë Sigurisht. pezga, mënyra e të blerit, mënyra Ora, është një, është një, ky është një dimension njerëzor, mm -hmm. i bukur, shumë ekzotik, mm Për mua, kur vij këtu dhe e përjetoj këtë si kalimtar, edhe bile këto janë shumë spontane, janë të bëra pa humb kohë, domethënë nuk ndaloj për të bërë një foto të tillë, është një ecje, mhm. dhe ideja është që për mua janë të bukura sepse është është disa sekonda e kupton, është është një përjetim ja, emocional. Mirë, por kur bëhet kjo e përditshme dhe kur bëhet kjo mënyrë jetese është arrond. Po mirë, kanë shumë njerëz, shiko, gjëra që po shikon janë njerëzit tu ndejt ul, si njerëzit rrinë ulur gjatë ditës këtu. Pa e buka aty shkon gjithani. Është një mini panair libri sepse ky tipi këtej shet libra. Mm. I ke zënë me gisht. A ky po shet po po po po. Kështu që janë librat këtu. Mm -hmm. Po, ai ka bërë një panair në pazar, në trotuar. Mm -hmm. Pra kjo, si kjo ka qenë një kam pas bërë një koncept tjetër para kësaj që quhej blues trotuar. Trotuari i bluesit, mm -hmm. ku shikoja këto lloj fenomenesh edhe ka foto dhe aty, do më pak më ndryshe, jo të fokusuara tek tregu. Ë, uh, do tek çfarë ndodh në trotuaret shqiptare, sepse janë trotuare që mm. vetëm mm. unike në Evropë që përdoren, domethënë edhe si shtëpi, edhe si dyqan, edhe si pasarela mode, edhe si drama, edhe si të gjitha. Si ka ndryshuar Tirana që ti përjetove si fëmijë kur u rrite këtu me Tiranën që vjen edhe viziton si europian. Sot edhe në konceptin turistik që targeton. Shiko, unë, unë nuk kam një perceptim europian të Tiranës sepse unë jam shqiptar vetë, domethënë absolutisht e shoh me me me afeksion Tiranën unë. Domethënë se i bëra këto nuk është nga urrejtja. Është nga dashuria, po sigurisht, po kjo është kritika e dashurisë. Është ndoshta si brenda familjes. Që po. jap unë fëmijës tim, e kupton? Mhm. I them, nuk është ky orientim, është ky tjetri, edhe këtu nuk ka zgjidhje, domethënë nuk ka nuk ka tolerancë, do bëjmë këtë, do shkojmë këtu dhe jo aty. Pra kjo është një qortim. Mm -hmm. Edhe do nuk duhet parë kjo as si qëndrim politik, as s'ka lidhje me politikën. Jo, jo, sigurisht, sigurisht. Sepse politika është një trend që bëhet nga komuniteti. Neve kujtojmë se politikat bien nga qielli edhe besojmë te politikanë në mënyrë të verbër. Po. Praktikisht politikanët për mua s'kanë asnjë përgjegjësi për situatën, mm -hmm. sepse s'ka presion. Domethënë një rast kur një një personazh shumë të rëndësishëm të kohës së diktaturës I kam bërë një pyetje, i thash, "Ore, thash si s'na lat me marr frymë?" Na mytët, i thash, na shkatërrut fare, biles me terma, shumë vulgare kështu. I fola keq. Mm -hmm. Robert, tha, ça kërkut ju e s'jua dhamë ne? Kush kërkoi t'jetë i lirë, kush kërkoi t'ketë më shumë, askush s'e ngriti zërin plak. Askush. E njëjta gjë po ndodh. Po, e pa ti të ndodh. Jam dakord, po e kujt është përgjegjësia? Po përgjegjësia jonë. Nuk është jona, ne që jemi në media, ne që kemi zë, kemi mundësi më shumë se njerëzit e tjerë me fol. Po le të çirremi ne, po, po. ne çirremi dukemi si sikur duam të dalim mm. të biem, domethënë në sy. Unë sa herë që e bëj këtë gjë e kam thellësisht të ndier. Që që do të thotë një mision i vazhdueshëm për ty. Unë që dola këtu, unë unë kam mjete shumë të forta për të dalë në evidencë. Mhm. Personalisht. Kënga, piktura, unë nuk e kam nevojë të dal të gërthas që të dëgjosh ti fare, se unë unë dal bëj një tablo, unë dal bëj një performancë, siç bëra me fletërrufenë, përpara mm -hmm. kryeministrisë. Mm -hmm. Ishte një qortim i fortë fare, po tani që të vijmë te fletërrufeja, ishte një autokritikë që bëja unë, për shembull, du, du të them, S'ka njeri që të çohet, të lëvizi, të të mbështesi. Ka, ka si të them, është një shoqëri civile inekzistente që është aty për një projekt, nuk du t'i akuzoj, mm -hmm. shumë mirë që janë, po më japin bindjen që janë inefikas, mm -hmm. që i bëjnë gjërat në mënyrë sporadike edhe them që këtu ka një interes. Pra, at, at, aty ndoshta nuk ka. Pra qasje është e gabuar. Pra, dua të them që edhe politika, pse pse është përgjegjëse, s'është fare përgjegjëse. Ne duhet të dalim në rrugë, ne duhet ta shkelim me këmbë, duhet të bëjmë atë që bë bota, që bëri Rumania para pak muajsh, që bëjnë evropianët mm. në rastin kur cënohen interesat e kombit, ka një ndërgjegje kombëtare absolute. Janë qytetarë, që këtu është e parë. Sigurisht, janë qytetarë edhe janë qytetarë që e duan vendin, që ta duash vendin nuk është të heshtësh. është që të heshtësh është rehat, të heshtësh është rehat. Lidhma, edhe ne është çfarë është? Është solidariteti. Janë shumë mekanizma që ne nuk i shfrytëzojmë. Neve nuk duam njëri-tjetrin. Mm. Pra, pa kemi shumë probleme që nuk e di që ne këtu mund të fokusohemi se gjithë këto probleme janë një temë më vete. Pra, nuk e di a ka kohë. Domethënë, nëse ne do vdesim, E kupton, koha këtu është me vite, nuk mm. nuk mhm. diskutohet mm -hmm. në një show. Është shumë është shumë e vështirë, domethënë. Edhe kjo i përmbledh gjitha këto. Më pëlqen që që që je munduar që t'i japësh formë figurative shqetësimeve që ti përjeton. Është gjuha ime, është mm -hmm. unë jam brenda vetes sepse unë jam piktor, domethënë thellësisht Do të flas me me gjuhën e imazhit. Kam një jetë, kam dyzet vjet që që pikturoj, që fotografoj, që bëj. Pavarësisht se ne flasim në, në publik për budalliqe, për show, për ngacmime. Ky është aspekti shumë shumë artificial në fakt që mua s'më pëlqen personalisht. Unë jam i paguar mm. si gjithë neve, bëjmë show, prandaj përpiqem shpeshherë Të kaloj mesazhin, ato. Ky nuk është show pra. Provokimet e mia. Që do të thotë se nuk ka nuk ka uh, Lorenc dua të të sjell pak në bisedë se ti je personi që e ke e ke marrë përsipër pastaj dhe e botuar uh, këto fotografi që nuk janë një show, që nuk janë uh, diçka komerciale për të tërhequr vëmendjen e për të, domethënë që të shitet me femra të bukura, ku di unë se çfarë. është një një shqetësim i Bertit që ti e ke mbështet, domethënë duke e pranuar që që të bësh. Si të erdhi ty? Si çfarë mendimi ke ti për për këtë katalog fotografish, ta album? Unë um, shumë sinqerisht, ëm um, isha pak skeptike në fillim derisa pashë fotografitë. Uh, kur pashë fotografitë uh m'u kthye pak uh, disa nga kujtimet e mia të fëmijërisë Për të kthyer me atë pyetjen e interesant. Po. po. Ndoshta sepse unë si fëmijë mbaja mend mm. pak bardhezi. Mm, televizorat bardhezi ai ishte imazhi i subkonshencës time. Dhe kur Berti më tha këto janë të shkrepura tani në vitet tona të fundit, po. janë gjitha në në në në qendër të Tiranës, thashë, "Ok, unë atëherë kam harru, kam harruar ose kam jam aq e zënë me jetën time të përditshme kur vij këtu, me vrapin tim, sa nuk i, ka, nuk i shoh më këto detaje. Mm. Dhe mua personalisht më, Rish Palosi më rikujtoi një botë që nuk duhet ta harrojmë. Jemi mm. përqendruar, siç tha dhe Berti, te ky vertikalizmi jonë, pra çdo lloj uh, aktiviteti tani në Tiranë dhe në Shqipëri përgjithësisht, nëse do të marrë vëmendje duhet të jetë vertikal, duhet të jetë diçka që në nivelin e rrugës, do të jetë në katin e 23 ndoshta, po. kështu që të marrë vlerë. Dhe ndërsa kjo ishte diçka shumë terra-terra, shumë e përditshme, të cilën e kemi harruar dhe ka bukurinë e saj, nuk është ë uh, e bukur në sensin e, e peizazhit me ngjyra, por ka një një tjetër dimension estetik që mua më më, më ngjalli një sërë emocionesh që mendoj duhet duhet t'i ndjejmë. Ndër këto është dhe revolta, është dhe malli, është dhe një farë refleksioni mbi kujt i bien përgjegjësitë e kësaj gjëje që mhm. kemi. Mm -hmm. ë sa të rëndësishëm jemi ne në këtë në këtë në këtë pamje. Pra, uh, sa faj kanë ata të tjerët, ata që na e bëjnë politikat, të huajt na kanë marrë me vite nëpërkëmbë dhe sa jemi ia bëjmë vetes, po, ia, ia bëjmë ne vetes. vetes. Mendoj që ia bëjmë vetes, më së shumti po edhe Berti këtë po thotë. Që ia bëjmë vetes po, ëm um, kur uh, herën e fundit që isha në Shkodër, edhe më ndodh ndonjëherë kjo. Shkodra më kujton Tiranën dikur. Mm -hmm. Sepse sepse Shkodra pati një periudhë që ndoshta edhe prej mungesave ekonomike nuk ndërtuan pallate pafund vitet 90 2000, siç ndodhi këtu dhe ajo më kujton Tirana siç ka qenë rrugën e Durrësit, rrugën e Kavajës, andaj nga Pazari i Ri, mm -hmm. edhe ka karakter. Edhe ajo që më vinte ndërmend, ndërsa isha në Shkodër, mendoja për Tiranën dhe thosha që qyteti jonë ka humb atë karakter që e ka patur dikur sepse këto ndërtesa, këta gurë, këto relieve që ishin dikur, s'janë më, janë ca pallate pa pa shpirt, pa formë, pa mhm. përkatësi. Pa lidhje me njëra tjetrën. Pa lidhje me njëra tjetrën dhe dhe kjo më dhemb. Tirana është, domethënë fytyra është zhgarravitur në mënyrë katastrofale. Ne jemi qenie që ë dimensioni nostalgjik ë ka një rol domethënë vendimtar në ekzistencën tonë, pa pa memorie nuk ka jetë. Domethënë, nga momenti që ti nuk je nostalgjik dhe ti nuk hedh sytë mbrapa, unë besoj që ti s'je qenie. Pra këto, kjo justifikon dhe mungesat historike që kemi ne si komb, të mëdha, të pa qënë në histori. Mm. S'kemi marrë pjesë në historinë e, e edhe të komshive tanë. Kemi, jemi një komb midis një kulture helene dhe romake, legendare që shënun dhe orientun historinë e njerëzimit me mijëra vjet, Dhe ne jemi aty sot lopçarët dhe ata njerëzit që shpellarë, si të dush, jemi, duhet ta ta pranojmë këtë. Po s'e pranojmë këtë, ne do jemi shpellarë edhe mas 1000 vjetësh. Mm -hmm. Dhe ku, dhe ku unë më pëlqen që Loreta përmendi termin e fëmirisë këto. Është e bukur kjo fëmiria se për shembull këtu unë emocionohem shumë. Se sepse unë e shoh Tiranën siç e pashë Unë kam qenë një fëmijë që Në sytë e vjetër domethënë. Po, unë bridha shumë. Unë bridha për për të shpëtuar mizerjes më vonë. Po. Unë kisha unë isha në një familje që nuk kishin komunistë brenda dhe kishte probleme familja jonë. E urrenin komunizmin. Dhe unë nuk kuptoja ç'a është komunizmi. Unë thoja që komunizmi është mirëqenia si bebe, si 7 vjeçar, 8, 9, 10, derisa unë kuptova ç'a ishte komunizmi. Dhe unë me vërtet dilja dhe ikja. Mua më kërkonin. Mm -hmm. Dilnin vllezërit, të gjithë të të familjes. Po, më kërkonin, unë isha një bebe rebele që seriozisht më gjenin edhe mund të vdisja. Po shumë në një kazan të errët, ku bëheshin punime këto, të, jo kazan, ishin këto, uh, jo, jo, ishin këto që bëjnë pusetat e mëdha. Po, siç ishin këto tubat. Po. Jo, jo, tuba. Ëh. Mhm. Që bëjnë kanalizimin. Qartë, qartë, qartë, qartë. Unë mbaj mend që tuba të gjerë, unë futesha në 2-3 tuba, kështu që i kishin vënë pudo dhe që lën. Për të ngjitur. Jo, jo, ata ishin për të isha, nuk kishte ujë, nuk kishte gjë, nuk kishte rrezik në këtë kuptim. Po kishte rrezik meqë vdisja unë aty s'më gjenin, mhm. edhe vazhdonin gjistin të nesër me tuba ata. Problemi është se aty më gjenin mua, se vëllezërit e dinin që unë isha kaq, domethënë, si fëmijë kisha një revoltë. Edhe du me ardhë kjo që Pikërisht, ai fëmija ka ngelur te unë që prap këto më impresionon, mm. fare më impresionon këto ça ndodh, që është shumë sipërfaqësore, mm. shumë që neve themi, "Oh, është Tirana ka avancuar, shiko ça kemi bërë." Unë nuk e shoh sukses fare atë. Mm. Bile, ça lidhje ka identitetit. Mm. Farm, ora le të bënin. Po mos bëheshin në qendër, të ruaje një qendër historike se ne s'kemi qendër antike. Po themi, "Kjo është Tirana." Me këto shpi karakteristike të Tiranës, këtu u shkatërrua identiteti dhe u ndërtua një gjë pa identitet. Secili arkitekt dhe çdo projekt që bëhet këtu, patjetër që ka brenda investime okulte, patjetër që ka brenda korrupsion. Edhe interesa. Të gjitha këto na shkatërruan fare dhe unë them, mm. le ta shohim kështu. Është e drejtë. Është një vepër arti që edhe është një është një pjesë dokumentare, është një dokumentar uh, një sekondësh sepse 24 foto. Prandaj është koncepti 24 foto. Mm -hmm. Është koncepti i kinemasë edhe i televizionit, ku ti e vendos atë në katër rreshta, sepse janë shumë horizontale, katër kështu vertikale dhe gjashtë horizontale. Mund ta vendosësh si duash, do thotë. Dhe puzzle-i që bëhet rastësisht se asnjëherë do ketë dhe rastësia që do i bëjnë dy dy njerëz njësoj. Mm -hmm. Nuk mund të jetë kurrë njësoj, është si puna e pinit të kodit bankar. Qartë. Kemi gjashtë shifra dhe asnjëherë s'e gjen askush. Këtu janë 24 shifra. Sa e munduar unë me ato me ato shifra ka pafundësi konfigurimi. Po, po. Unë ju falenderoj për kohën sot në mëngjes. Robert Aliaj, mik i dashur, Robert Aliaj Dragot në Tirana Horizontale 24 fotografi, një album, një sekondë televizive apo kinematografike, nëse mund ta quajmë kështu. Dokumentare. Dokumentare dhe e gjeni në Panair tani. Do shpërndahet edhe në librari? Do të jetë lëvizje. Çmimi është qesharak. Unë nuk e di fare sa është çmimi, nuk është as çmimi një birre të shtrenjtë. Okej, shumë mirë. Sa është çmimi? Për fajin e botueses e e e botimeve Pegi. Dhe më Pegi. Dhe më vjen mirë që më vjen mirë që që edhe edhe letra është e ricikluar sepse është po, një ndjeshmëri që na duhet dhe na mungon. Sigurisht. Po nuk ka mundësi që një artist, sa flas, nuk e them për vete, po a priori duhet të them të gjithë artistët e kanë këtë përqasje njerëzore që përshtatet nevojave të publikut, nevojave të komunitetit. Kjo është, domethënë, dimension uman i një artisti absolut. Domethënë që të gjithë janë, kështu besoj unë dhe unë nuk ka si dal jashtë. Më pëlqen kjo, edhe edhe Yoko Ono që na e bën me gisht është është fantastike në fund fare dhe shumë shpresë. Falenderoj. Aida na trego pak, çfarë është Education USA, cili është qëllimi dhe çfarë komunikimi kemi sot për dëgjuesit? Okej, atëherë Education USA në fakt është një network në gjithë botën ose një rrjet në gjithë botën. Ne ndodhemi në 170 vende të botës me mbi 500 qendra. Të gjitha qendrat ofrojnë këshillim me informacione të sakta, dhe të përditësuar për gjithë ata që duan të vazhdojnë një cikël studimi në arsimin e lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një cikël studimi në arsimin e lartë do të thotë të bësh po, universitetin për shembull po. Uh, bachelorin, master, një okay. PhD ose një program gjuhe. Që do të thotë një cikël i plotë studimi, pra mund të shkosh të studiosh 4 vjet për po. diplomën bachelor po, në. Po, për diplomën bachelor. Dhe dhe Education USA ka zyra në 100 vende të botës. Po më thua pra që informacioni është i saktë, korrekt dhe i kontrolluar. Po, po, ne në fakt mbështetemi nga Departamenti i Shtetit Amerikan Kan, qendra ë në Shqipëri ë financohet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, por edhe nga Ambasada Amerikane, kështu që çdo lloj informacioni që na vjen është zyrtar, po themi. Zyrtar, kështu që është goxha ë i i kontrolluar dhe i përditësuar mm -hmm. me gjithë informacionin që duhet të dijë një aplikues që do të aplikojë në një cikël studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë mirë, pra kjo i drejtohet edhe atyre që duan të shkojnë për bachelor dhe atyre që mund ta kenë mbaruar bachelorin, por mund të bëjnë një master apo doktoraturë edhe më lart. Mm -hmm. Uh, si, e zëmë, dikush na dëgjon në këto momente, thotë, oh, po unë dua të shkoj në Amerikë, të studioj atje? Në fakt, unë do të tregoja më parë ndryshimet që ka sistemi ynë me atë amerikan, mm -hmm. sepse ne zakonisht na ndodh gjithmonë që njerëzit të vinë, ose të interesuarit të vinë në këtë kohë edhe thonë unë dua të aplikoj. Në fakt, procesi i aplikimit në Amerikë, ndryshe nga Shqipëria, fillon gjithmonë 12 muaj deri në 18 muaj përpara vitit akademik ku ju doni të studioni, sepse është një proces i gjatë dhe secili nga hapat kërkon kohën e vet. Mhm. Ne këtu jemi mësuar që ministria të na nxjerrë një udhëzim me listën 6 ditë para fillimit. Mm. Po. Jo vetëm ajo, por një listë me gjithë dokumentat që duhen për t'u regjistruar në universitet dhe është pothuajse e njëjtë në të gjitha universitetet shqiptare. Gjithashtu ka dhe ato afatin e aplikimit. Në Amerikë ndodh ndryshe, secili universitet është i pavarur të vendosë kriteret e veta të pranimit, por edhe afatet e veta të aplikimit. Mm -hmm. Kështu që është një proces, sikurse thashë, duhet të fillojë sa më shpejt dhe aq më mirë. Okej. Okay. Kështu që nëse janë për shembull Tani në gjimnaz i bie në klasën e 11, ndoshta. Aplikohet gjithmonë kur fillon vitin e fundit të maturës, domethënë vitin e maturës. Që do të ishte i 12-ti, po. po? Pra më kur kjo është periudha më e mirë po. për të uh, për të aplikuar, mm -hmm. por do të ishte ideale që gjithë provimet që kërkohen nga universitetet në Amerikë të jenë dhënë në këtë periudhë. Kështu që është koha për të bërë aplikimin sepse disa nga universitetet më të mira e mbyllin aplikimin e hershëm në nëntor ose në dhjetor, kështu që sa më shpejt. E kuptoj, kështu që koha është pikërisht tani, domethënë. Po, po. Ë, kur flasim për provimet që ato kërkojnë, cilat për cilat bëhet fjalë? Në nivelin e bachelorit janë dy, është TOEFL-i që mat njohurinë e gjuhës angleze, është edhe SAT-i që është pak a shumë ekuivalente e maturës tonë, po. po. Mm maturës tonë shtetërore, domethënë dhe amerikanët që aplikojnë në universitetet duhet ta japin. Në nivelin master pastaj është po TOEFL-i, sepse normalisht mat vazhdon mm -hmm. njohuritë e gjuhës angleze, por mund të jetë edhe provimi i GRE-s ose GMAT në varësi të degës ku i interesuari do të aplikojë. Okej. Okay. Shumë mirë, kështu që kemi njerëz që mund të jenë, jo mund të jenë, po duhet të jenë të interesuar, është një shans shumë i mirë. Po. Ëh, uh, për të studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kam përshtypjen un kam aty kam studiuar vet dhe mund ta them që është është mirë. Është mirë edhe në shkollat nuk ka nevojë të shkosh domosdoshmërisht në 10 shkollat më të mira në Amerikë. Jo, jo. Ka jo. qindra dhe qindra universitete të shkëlqyera ë uh, për për studimet e larta. Ku vijnë ata tani? Ku ju takojnë? Na dëgjojnë tani në radio, duan të shkojnë, çfarë bëjnë? Po, ne në fakt këto ditë do të jemi te Panairi i Librit deri ditën e diel tek stenda e ambasadës amerikane në katin e dytë, kështu që kushdo që është i interesuar mund të vijë të na vizitojë atje dhe të marrë informacion. Stenda e ambasadës amerikane, stenda e ambasadës kati i dytë. Kati i dytë. Gjithashtu kontaktet tona mund t'i gjejë edhe tek website-i jonë që mm -hmm. është mhm. educationusa.al ose në faqen tonë të Facebook-ut që është Qendra Informative e Arsimit Amerikan në Shqipëri. Kjo është faqja që po shikoj tani. Pra adresa për për shtëpinë online është Education USA Educa-ti-on, po e them se si shkruhet. Po në qoftë se keni nevojë për këtë kam përshtypjen që jeni, jeni rëndë në anglisht Pa po, ato të jeni në gjendje ta shkruani paraprakisht Education USA.al është, është adresa Ça informacioni mund të marrin në këtë faqe? Aty ka një informacion të përgjithshëm, gjithashtu ne e update-ojmë me gjithë aktivitetet që bën qendra, por edhe me mm -hmm. bursat që na vijnë nga universitete të ndryshme, edhe kontaktet e mia dhe të kolegës time, kështu që për çdo lloj informacioni paqartësi e pyetje që po, mund të kenë lidhje me sistemin, mund të na kontaktojnë ose mund të vijnë të na vizitojnë në zyrën tonë. Shikoj këtu, shikoj që ka uh... Po. Domethënë informacion mbi testet, mm -hmm. uh, paska një newsletter, paska pastaj website Po burimet më... Shikoj që paska një numra të ndryshëm të newsletterit të fundit dhe paska një botuar në nëntor. Uh, dhe pastaj burime me... Po, ne kemi dhe një librari në mm. fakt, me libra uh, e provimeve të TOEFL-it, të SAT-it, të GRE, të GMAT-it, që kush është interesuar mund të vijë t'i marri uh, dhe doja të theksoja që çdo lloj shërbimi që ofrohet nga qendra është pa pagesë, Kështu që është falas, nuk do të paguajnë asgjë. Po, po. Ëm po. um, edhe ndihma që ju jepni i ndihmoni ju për për të mbushur aplikimin sepse ka një mënyrë se si universitetet mbush. Domethënë duhet të dish pak se si mbushet një aplikim. Ajo ne ndihmojmë është domethënë më tepër një konsulencë mm -hmm. sepse normalisht mirë është që aplikuesi ta bëjë vetë, vetë, sepse në momentin që do shkojë dhe te procesi i vizës, është mirë të tregojë gjithë historinë e vet ose se si ka aplikuar. Por që normalisht Por ju i orientoni njerëzit. Orientojmë sepse mund të ketë disa terma që ato nuk e dinë sepse është okay. në gjuhën angleze ose nuk janë të Dhe gjithë kjo bisedë mund të bëhet në shqip paraprakisht, po, ata të po, po, kuptojnë po, ekzaktësisht po, se çfarë do të bëjnë. Patjetër, dhe ne jemi mbështetës në gjithë procesin e aplikimit që ato uh, do bëjnë në Shtetet e Bashkuara. Si ka qenë interesi ai nga viti në vit? Se ky nuk është viti i parë që ju uh, e bëni këtë punë. Uh, jo, në fakt ky është viti i gjashtë që ne jemi të hapur si qendër. Uh, interesi është gjithmonë në rritje. Në fakt në, në këtë fillim të kësaj javës dolën statistikat për gjithë studentët ndërkombëtarë dhe Shqipëria kishte 781 studentë shqiptarë që aktualisht studiojnë në Amerikë ah. për një cikël studimi, kështu numri është është 10% më i rritur se sa viti i mhm. kaluar, mm -hmm. kështu që është gjithmonë ne shohim që ka shumë interes mm -hmm. për Shtetet e Bashkuara. Po çfarë çfarë kur vijnë për shkak se ju i takoni njerëzit, kur vijnë që janë të interesuar, çfarë duan të studiojnë, ku duan të studiojnë, kanë ndonjë Keni vënë re ndonjë gjë? Ë, uh, shiko, degët më të kërkuara, unë do të thoja është mjekësia dhe informatika. Megjithatë Amerika të ofron shumë shumë degë mm. që në Shqipëri ende nuk janë funksionale, kështu që ke një mundësi shumë të madhe për të zgjedhur, ke mundësi të bësh dy degë njëkohësisht, domethënë, uh, të jep një mundësi shumë të mirë për të qenë më, sa më i kompletuar për uh, tregun e punës. Po, dhe një arsim që ta ndryshon jetën, me po, thënë të drejtën. Unë të falënderoj shumë për kohën sot në mëngjes. Faleminderit juve për mundësinë. Aida Hudri miq të dashur nga Education USA e gjeni tek educationusa.al në qoftë se doni të merrni më shumë informacion mbi të shkuarit për të studiuar qoftë nivel bachelor, master apo doktoraturë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I gjithë informacioni dhe ndihma është falas që edhe këshillimi që Aida dhe edhe të tjerët tek Education USA ju japin, por mund t'i gjeni tani t'i takoni tek panairi i librit kati i dytë uh, stenda e ambasadës amerikane për të pasur një kontakt direkt me ta, kështu që shfrytëzoni kohën. Dhe jeni aty deri të dielën? Deri të dielën. Deri të po. dielën. Arta faleminderit. Faleminderit. Kthehemi pas pak Klubin e mëngjesit tani është muzikë miq të dashur nga një grup amerikan meqë ishim andej Guns N' Roses me Sweet Child O' Mine. Oh, mirëmëngjesi, shumë e shijshme kjo këngë, miq të dashur Ju bëftë mirë Nga Axl Rose, Slash-i, Duffy edhe oh, oh. Sa u kënaqëm. Amini. Oh, sa u kënaqëm. Oh, wow. Oh, Tani mund ta bëjmë raundin e fundit të fjalës. Mund ta bëjmë raundin e fundit të fjalës. Nuk është raundi i fundit zotëri, se 1-0 jemi. Fjalën domethënë. Atëherë. Mund të jetë i parafundit atë. Po. Për atë prej jush i cili apo e cila do të vijë me përgjigjen e saktë të fjalëkalimit para se ta gjejë Olta nga Jeri apo Altini nga Lori. Mm. Ka për të fituar një kupon miq të dashur për tek palestra Elite Sporting Club. Edhe jam eh, edhe tek faqja e tyre këtu ja Lori. Mhm. Quhet uh, eh, elitesportingclub.com. Mund ta gjeni atje. Ne do të japim ja, sa është abonimi Olta. Atëherë ne do japim këtë paketën bazike që kanë mm -hmm. te Elite Sporting Club dhe kushton 37 euro mm -hmm. për 10 seanca. Pra një muaj. Nuk të pyeta se sa kushton, po thuaj një muaj. Ajo është e dukur, e dukshme edhe te faqja. Faleminderit Olta. Juriste. Le ti kesh. Është palestër shumë e mirë, ndodhet tek ndodhet tek qendra Ring. Jo. Nuk do të ndodhet tek po themi te sheshi Avni Rustemi te pazari i ri. Sheshi Avni Rustemi. Po. Tek pazari i ri. Po. Ka një adresë fikse? Tek pazari i bukur. Elite Sporting Club miq të dashur është në rrugën Xhorxhi Martini, pranë pazarit të ri në Tiranë. Dhe ka numrin e telefonit 067 61 031 63. ose elitesportingclub.com. Mm -hmm. E gjeni edhe te faqja e tyre në Facebook. elitesportingclub.com. Okej, okay, super. Kështu që një abonim, njëmujor thot Olta për atë që do vijë i pari me përgjigjen e saktë para Jerit. Para Jerit. Ja, Jeri përsëri do ta pres. Jo. Ose ty. Le mos e di Jeri, pa e ditur fjalën Jeri, provo. Po provoj ta gjej edhe unë. Ti ta bëjmë më shumë. Lori, të lutem. Hajde. Hajde të vijmë. Bëhet transparente situata. Atëherë Lori gati. Nisu Lori. Ne filloj unë. Je ti do. Mund të jetë raundi i fundit? Raundi i fundit, zonë sotrin. E mbyllim me nder. Le të shikojmë, ky mund të jetë raundi i barazimit gjithashtu. Mm. Kështu që goca shfrytëzoni kohën se për 3 minuta duhet edhe t'i mundim. Tani varet sa të shkatë. Hajde, jepini fjalën e parë, jepini. Vetëm shikon, nuk ka nuk nuk do ta zgjasim kështu me. Pistoletë, hë. Pistoletë. Siguresë. Jo. Jo. Kafeja. Kafeje. O bo bo e gjeti. Mos. Kafeje, mulli. Mulli, bravo. Saktë, bravo. Yes. Bravo. Okej, okay, një me një, një me një. Më vjen keq aty. Kishte më të parë. Okej, okay, fjala e fundit. Mhm. S'kam kohë. Okej. Okay. Kush e ka radhën? Altini dhe Olta. Le të shikojmë nëse vajzat do t'i dërmojnë uh, çunat këtë javë që i kanë mundur, i kanë mundur që tani sepse tre Altin, fol mikrofon. Ti e ke mikrofonin nga unë. Ngaqë i thotë Jerit, ta shë që i thonë. Një që më thot. Që thot të i fol mikrofon, fol ah, drejt. Oke. Mesditë. Mesditë, Jeri. Drekë. Drekë e pasaktë, vazhdojmë. Muzg. Muzg. Muzg. Perëndim. Perëndim është e pasaktë, vazhdojmë. Olta. Mendoj se ishte më e thjeshtë. Ë, uh, o Jeri, mm. tjetra. Tjetra. Boll tashi boll. Errësirë. Errësirë është e pasaktë, mos bëni shenja goca, do penalizoheni duke humbur këtë lojë. Nuk e pashë fare. Të kruash po, qafën po, është një shenjë. Lëre, lëre se e pashë. Lori, po. mbaj mend fjalën. Se ti ke shijuar. Të kruan qafën. Vakt. Vakt është e pasaktë, më vjen keq. Vakt është e pasaktë, kujdes, Olta tani. Kam një ide ta them. Gjumë o Jeri gjumë. Gjumë. Gjumë. Gjumë. Gjumë. Nuk ngatrova gjë. Nuk ngatrova. Shif nga unë. S'ka gjë thuaj ç'do. Vazhdo. Atëherë është thënë mesditë, muzg. Tjetra darkë gjumë. Gjumë. Mesditë, muzg, tjetra. Unë po mendoja perëndimi, çfarë? Perëndimin e thamë një herë, e tha Lori, por ishte i pasaktë herën e parë, mbetet i pasaktë, vazhdojmë. Yes. Mesditë natën 12. Po. Po. Një diçka e tillë po nesër. Atëherë Almirandi është fitues. Almirandi. 688 i mbaron numri. Almirandi do të fitojë një abonim njëmujor tek Elite Sporting Club. Elite Sporting Bravo. Club. Okej, okay, shumë mirë. Ikim ne. Është uh, kaq për sot. U, uh, paska një çiko. bëri Blendi telefonatën atë nuk e quaj dhe nuk u gjet po pra u gjet nuk u gjet ajo u la fit e fit mm. dhe ne lamë fitore për ju jo nuk u la fitore për ju u la u la që nuk quhet Kështu që Atëre, a do të shihni atë? Atëre, tre me një jemi bie. Jemi 2 me 2. 2 me 2. Këtë po thotë Lori, do një fjalë tjetër. Do një fjalë të fundit. Okej, do një fjalë për të ndarë Se Jepi Blendi se uh shpresoj të fitoj Lori. Bravo Lori. Gjithsesi Lori dhe po fituat ju jemi barazi. Jo jo, po, po fituam. Po fituam ne, fitojmë ne për gjithë javën. Me me të enjten jeni 3 me 2. Të enjten ishit 1 me 0 dhe 1 u la barazim. Nuk u quajt fare e enjtja. Jemi po normalisht këtu, si do quhet e enjtja. Jeri, dëgjo, po e quajmë, po e quajmë. Le ta ndajmë tani se kush fiton radhën e javën sot. Tani fillon uh, Lori i pari Meqë Lori ishte Fituesi Fituesi i fundit Ajde Lori Po vetëm shiko Ora është tani 9.53 Unë dua që kjo të ketë mbaruar në 9.52 Shohim se si do ia bësh Pa në 9.55 Këto 2 minuta ka Lori Tashi të vlen ty pse ankohesh? Për anagrama, një apo dy. Anagrama. Fjalë. Një fjalë. Anagrama. anagrama. Rendezvous, anagrama. Çfarë do të thotë rendezvous, Lori? Sht. Olta, të lutem. Jepi Olta. Ta bëjmë shpejt. Anagrama. Ua, ua fale pikën. Vetëm pse na e fali, se s'do të thotë gjë anagram. Ç'më thotë anagrama tani? Hmm. Përgjigje. Përgjigje, e pasaktë. Okej, okay, rendezvous, anagrama. Lori. Ëm. Uh, planifikim. Uh, por uh, është shumë vonë tash dhe nuk merrem dot me ju, se mirë nuk e quajmë fare, pra le të fitojnë çunat. Pra po s'e quajmë atëherë këtë javë miq të dashur nuk fitojnë as çunat as gocat fitoj unë. Këtë javë fitova unë. Që jam burrë. As çunat as gocat. Shihemi sigurisht uh, të hënën këtu në klubin e mëngjesit. E prishe lojën fare Lori. Më mirë mos e kërkoje këtë fjalë kalimi e fundit. Të drejtën po. Mos çani kokë, është okay. Unë gjeta kur tha anagrama. E gjeta. Po, po. Ta thiemo.